Allah e, e, tovhid məsələsində, Allahın vəhdaniyyəti barəsində 73 məzhəb bir dənə fikirdədirlər. Allaha şərik qoşulmamalıdır bütün məzhəb. Bizim məzhəbin fikri budur ki, Allah təhdi bütün ibadətlər, bütün ibadətlər Allaha olunmalıdır və Allaha aid heç bir şərik qoşulmamalıdır. Heç bir, heç bir zərrə qədər şərik qoşulmamalıdır. Bu bizim məzhəb. Amma məncə Allahın vücudu barəsində bizim problemimiz var. O şirk məsələsi danışın. Hə. <coughs> O mənə zəhmət olmasın bütün məsələlər təvhiddən olduğu üçün bütün məsələlər. Hələ götürsək sən bir axır dedin ki, Firuddinlə bəhs eləməyək. Firuddin də əslində əslində qayıtır təvhidə. Bütün məsələlər təvhiddən olduğu üçün təvhidi bir formal elm kimi qəbul eləsək, elmi bir mövzu kimi qəbul eləsək bu mövzuda bizim o şiş tohidə aiddir. Şiş tohidə qayıdır. Şiş tohidə qayıdır. Şiş ibadə bir məsələdir. Biz ibadətin özündə problem axtarmalıyıq. Amma tohiddə bir dənə vücudda bizdə problemimiz var. Allahın təsəvvürü barəsində bizim problemimiz var. Mənim fikrim budur. Bunda mən sual Siz mənlə razısınız nisbətən? Mən razı deyiləm. mən sual verim inşallah sən cavab ver. Yox, hələ mövzunu təyin edək inşallah. Mövzu tohid. Hə, buyur, buyur. Tövhid deyəndə nə başa düşürsən? Yəni mən genişə tövhid nə deməkdir? Tövhidə tərif Nədən, hə, yox, nədən bu kəlmə nədən törüyüb, nəyi neynəmək lazımdır? Yəni bu qaydalar mı? Biz bu bəhsi tək özümüz üçün eləmirik, qardaşım. Yox, problem yox. Burada yox, elə bu 70%-imiz savadsızıq. Qardaş, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kimə gəlib? Yox. Başa düşdüm. Mən hələ elmə girmək istəmirəm. Bəhsi elm deyil bu. Bu qardaş elə söhbət eləyir ki, bu qardaşlar başa düşsün. Daha belə Azərbaycan lakonik. Ümumiyyətlə qısa olmur axı. Elə məsələ var ki, orada ehtiyac var ki, açıqlayasan. Bu sən açıqla. Nə də mən görmürəm problem. Toyid odur ki, bu dünyanın bir dənə yaradanı var. Və bütün qanunları o tətbiq eləyir. Bütün ibadətlərdə ona qayıdır. Deməli tövhid budur ki, dünyanı yaradan Allahdır. Bəli. Bu tövhiddir. Hə. Sən deməksən ki, kim desə ki, dünya yaralan kimdir desə Allahdır, o müvahiddir, tövhid əhlidir. Mən yenə deyirəm. Yox, mən tövhidi soruşuram da, ona görə deyirəm. istəyirsənsə, yox, mümin, müsəlman. Sənə bir sual verim, sən hə, bütün alimlərin tövhidin məhdudiyyətinə gəlib çıxıblar. Məhdudiyyət nə deməkdir? Hə, həddinə gəlib çıxıblar. Tövhidi qutarıblar, tövhid elmi. Tövhid elmi Allah subhanahu. Açıb qutarıblar. Hə. Sənin açıb bütün qutarıblar. alimlərin la ilahə illallah kəlməsini açıb qutarıblar. Bütün deyəndə yəni ki, elm gəlib kimsə cahil ola bilər. Deyirəm bütün kimsə cahil ola bilər. Amma elm kamillərindən danışıram mən. Demək bütün alimlərin la ilahə illallahın həqiqətinə varıb. Rabbani alimlər hə, hamısı. Heç bir problem yoxdur. Demək bir dənə ateist gəlib otursa burada, Hı. sənin bütün alimlərin Bəli, bəli, hə, qəti problem bir ateist. Dünyanı kim yaradıb? Allah subhanahu wa taala. Siz Allahı necə təsəvvür edirsiniz? Biz Allah subhanahu wa taala özünü vəsf etdiyi kimi təsəvvür edirik. Nə cür bəs? Özünə nəyi, özün nəyi nisbət edibsə o cür qəbul edirik, nəyi özünə uzaqlaşdı onu inkar edirik. Necə özünə? Məsələn, Allah sənə Allah bura bax, da qardaş. Qardaş, sual verir. Hə, bu sual tutsa qane oldun bundan? Başqa yəni suala keçsin. Dedir ki, Allah özün Quranda nə cür göstəribsə, biz hə, o cür. Hə. Məsəl üçün, Allah Quranda buyurur ki, Sad surəsində ki, sənə nə vadirlər ki, mən öz əllərimlə yaratdığım insana səcdə eləmədim. Ya, biz də qəbul edirik. Allahın demək əli var. Allah Subhanahu həqiqi əli var. Allah Subhanahu taalanın həqiqi dəli, qüdrət deyil. Necə Allah Subhanahu taala buyurduğu kimi, Hə. ancaq biz onu bənzətmirik, keyfiyyət barəsində soruşmuruq və onun necəli barəsində misli olmadığında etiqadlıyıq, inkar etmirik, çünki Quranda gəlir, isbat edirik, çünki Allahın kəlamıdır. Sən, Nəsə eləyirsən sual? Sən qüdrətə əl adı qoyursan, yoxsa ələ qüdrət adı? Mən heç birinə adı qoymuram. Nə əl əl gəlib, əldir, qüdrət də qüdrətdir. Onlar ayrı-ayrı şeylərdir. Allah demir mən qüdrətimlə yaratdığım insana niyə səcdə eləmədim? Allah deyir mən əl. Əli mən sənin başa düşmədim, demə. Mən deyirəm ki, mən qəbul edirəm onu əl kimi, qüdrət kimi yox. Bəs demək əl kimi. Bəli. Mən ateistəm ha. Əl, bir, bir ayədə yox, yox, mən ateistəm, neytral olaraq şəxs. Bilmə özünə nisbət eləmə də. Elə olmaz demək. Fikir baxımından, forma baxımından yəni bir kəs ateistdir belə deyir də belə. Allah digər sadəcə Qurana bələd olan bir ateistəm də. Allah bir ayədə buyurur ki, Allah yer göy yaratdı və qalxdı ərşin üzərində oturdu. Yəni bir oturdu yox, istiva elədi. İstiva yəni əyləşdi. Yüksəldi deməkdir. Əyləşdi demək deyil. Hə, Qalxdını işlətdim də. Qalxdı, qalxdı ərşə nə vardı? Navardı ujebi sənədir. Sual İkinci sual. Yəni Allah hə, Navardı sən istivada problemi nədir onu deyir, ondan sonra şimdi deyir. Hə, qalxdı ərşin üzərinə. Yəni hə. Allah Biz deyirik ki, istiva Hə. Biz deyirik ki, istiva məlumdur. Hı -hı. Yəni onun ərəbcə istiva nə deməkdir? Məlumdur. Hı -hı. Onun keyfiyyətləri haqqında soruşmaq bidətdir və bunu deyən kəs küfr əhlidir. Deyil. Əgər onun şeyinə gedirsən, Deyil. Hə. istifa yəni qalxmaqdır, belə qalxmaqsa, biz bu insana kafir deyirik. Yox, mən demirəm. Ancaq biz deyirik, qulaq, biz deyirik istifa məhlumdur. Yəni yüksəldi. Hə? Necə yüksəldi? Necə yüksəldi? Allahın şəninə yaraşan şey. Yəni Allahın bir məkan vermir. Yəni Allah hardasa var. Məkanı var. var. Allah ümumiyyətlə var. Elhamdülillah. Yox, məkan, məkanı zəhətdən deyir. Məkan Allah Subhanahu va Taala'nın yaratdığı şeydir, məxluqdur. Allah Subhanahu məkan vermək olmaz. Allah Subhanahu özü özü bəyan etdiyi yerdədir. Əladır. Ə, üzr istəyirəm. Qəssas surəsinin axırıncı ayəsində yox, Əl-İmran hə, surəsində buyurur ki, "Va'tasimu bihablillah." Burada da Allahın qulaq bax bir mövzu qurtarmamış. Başqa yox, mən ateist qardaş. Üzr istəyirəm. Sənlə mən ateist olsan, birazdan sən də ateist olasan, əyansı billah. Yox, yox, belə sən şərti pozursan. Şərti pozmusan ki, vədi pozma da. Toydan hə? danışır. Yox, qulaq, toy deyil axı, bir mövzu qurtarmamış. Sən mənə deyir ki, sən qəbul elədin. Əli qəbul elədin məndən. Yox, hələ mən heç nə qəbul eləmirəm. Eləmsə onda obsini çəkmir də. Bu qutarsın sonra çək. Ateist heç nə qəbul eləmir qardaş. Qardaş, ateist Allahın varlığını heç nə qəbul eləmir. Yox, sən Allahın varlığından danışmırsan ki varlığın qoyub əlindən danışır. Sən dedin ki, bizim alimlərimiz la ilahe illallahın həqiqinə çatıb. Mən də bilmək istəyirəm, çatıb yox. Mən mən o mən də dedim bir dənə ateist olsa, cavab verə bilərsən. Sən dedin. Cavab veririk də. Mən də ateistəm. Mən mən qəbul eləmirəm. Mənə qəbul elətdir. Yox, yax başda. Başdan elə əli soruşmusan. Mən ələ cavab verdim, qəbul etsən. Hə? Nəyi? Əlin hələ. Mən elə bir şey əli əli kim qəbul edir ki, mən də qəbul edirəm. Yox, onlardan aşağı. Yaxşı, ateist kimi deyirəm. Əl deyəndə mən ateist kimi bu nəzərdə gəlir. Allahın bundan var. Mən də sənə deyirəm, qarışqanın əli var. Budur, əl. Hə? Yox, əli var. Qarışqanın əli budur. Yox. Özünün əli var qardaş. Məfhum baxımından bəli. Yaxşı, onda sual verim. O şey ki, ateist ölsən, hə? sual verim, cavab ver. Allah Subhanahu görür. Mən inşallah qəbul edirəm. Yox, ümumiyyətlə. Yox. Yaxşı, sən ya Allah qəbul eləmsən. Hələ onu əlindən nə tutarsan? Allahın var. Yox, mən ateist kimi. Yox, sən kimi yaradın. Sənin Allah var. Sən kimi yaradın. Qardaş, yox, mən sual verirəm. Yox, sən ateist deyilsən. Ateist elə sual vermir. Ateist deyir ki, mən eləmədim ki, bizim alimlərimiz la ilaha illallahın həqiqətini çatdırır. Çatmır bax, ona görə mən deyirəm, sübut edirəm də. Sübut edirəm, səninki çatmayıb. Ona görə hə. problemdir. Yox, yəni üzr istəyirəm. Sən bir qulaq as. Allahın vücudun ateist vücud məsələsində hə. problemdir. Deyir Allah yoxdur. Sən deyirsən Allah yoxdur. Mən də sənin əqlin dəlillərinə Quran dəlilləri. Hələ hə. heç hələ mən sənə sual verirəm. Sən mən sual vermişəm. Sən özün mənə sual verirsən. Problem sual vermişəm, cavab vermişəm. Prosta məsələn qəbul etsən yoxsa yox. Sən mənim problemimi sən həll eləməkdənsə. Hə. Əhsən, yaxşı. Allahın əlin qəbul eləyirəm. Allahın hə, əli var. Hə, əli var, yəni ki mən deyim üçün hə. qəbul etsin. Keç olsun məsələ. Demə Allahın əli var. Keçirik vahdasun bihablillah. Mən keçdik. Ali İmran surəsində buyurur. Bəli, aydındır. Yapışın Allahın kəndirindən. Bəli. Kəndir hardan? Elhamdülillah. Allah Subhanahu taala Quranda Aha onun elə bir ayə yoxdur ki, onun Quranın özündə və yaxud da ki, Peyğəmbər vasitəsində açılış olmaz. Aha. Allah subhanət hələ həblilləhi, sən deməksən ki, nədir? Aha. Yoxdur da, yəni məzazı, nədir ona vurguluysan da. Biz deyirik ki, məzaz deyil, həqiqidir, genə məna həqiqidir. Allah subhanət nə demək istəyibsə, onu demək istəyib. Bəli. Niyə? Yox, niyə? Açıqlayır da nədir? Nə deyib? İf orada nədir? Məyəkvur bit tağu və yumin billə, ləqad istəmsəkə bil orvatil vusqa. Kim? Tağutu inkar edib. Allaha iman gətirərsə möhkəm bir ipdən yapışmışdır. Deməli ip nədir? Al, tağutu inkar edib Allaha iman gətirməkdir. Bu deyil. Söz. Qəbul elədin? Yəni bu sualını cavab et. Bu qəbul yəni elədin. Yəni bununla bu ayanı açdın. Ayə ilə hə, açdın ki, o da. Əli nə ilə açdın? Əli, əli, əli həqiqidir. Əl həqiqi. Bəli. Allah da ki Allah Əl deyəndə bu yox. Bunu deyən küfr kafirdir. Yox, mən bunu demirəm. Mən demirəm. Özünə yazın çək. Mənim dırnaqlarımın razvində Allahın dırnağı var. Yox, problem yoxdur. Sən əli qəbul eləmsən. İmin o demirəm. Mənim əlim ağdır, Allahın da əli ağdır. Mən prosta deyirəm Allah əldir. Əl adında məfhum var da. Məfhum deyəndə Yox, ümumiyyətlə əl deyəndə Əli, əli Allahın əli. So, heç nə. Yox, ümumiyyətlə əl deyirəm mən sənə hələ. Əl deyəndə baxır ki, əlim ağrıdır. Baxır kiminə? Sənin əlin ağrıyanda o bu əli, belə əl yadıma gəlir. Yəni Allahın da özünə məxsus bir əli var. Sən deyirsən də. Mən iddia eləmirəm hələ. Dedim, e, sən qulaq as bir dəqiqə. Mən əl deyəndə, bəli. əl deyəndə. Bəli. Mən hələ əl gözümə gəlmir mənim. Hı -hı. Çünki bilməliyəm kimin əlindən söhbət gedir. E, Desən ki, Allahın əli, oca onda fikrimə əl gəlməyəcək. Hə? Əlin ancaq təsdiqləyəcəm. Ancaq onun necəliyi Allaha yanaşan şəkildədir. Mən prosta ayəni təsdiq edirəm. Elə? İnkar eləmirəm. Ayəni təsdiq edirsən. Soğuq, bəli. Qəsas surəsinin axırıncı ayəsi buyurur ki, "Kullu şeyin halikun illə vəcəh." bütün şeylər həlak olacaq, bir dənə onun vəsindən başqa, üzündən başqa. Demək, Allahın əli də həlak olacaq. Necə? Allahın əli də həlak olacaq. Xeyr, Allah Subhanahu taala əlin zatı sifətidir. Kim sən deyir ki, həlak olacaq? Ay qulaq as. Allah Subhanahu taala Yox, qulaq as. Allah Subhanahu taalanın üzü qalanda başqa yerlə həlak olur. Niyə demədi? İlla zatəhu. Niyə demək? Niyə nətən Allahdan Allahın ayəsində şək eləyirsən? Hə, niyə soruşursan? Hə, hələ mən bax, sən niyə niyə eləyin soruşsan ki? Allah belə istəyib ona görə. Ona Bəs mən də demirəm ayənin nəzərinə görə gəlir. Allahın vacibə qalacaq. Bəli. Deyirəm indi Allahın əli kəsilib tullanacaq qiyamətdə. Kim deyir? Sən hardan təhlil? Ayə hə, deyir ki, kulli şeyin halikun. Orda Allahın əli kəsilib. Kulli şey, kulli şey. Ah, şey deyirlər. Ağıllı o qardaş. Əl nədir? Sən əli məxluq eləmir. Əl Allahın zatı sifətidir. Məxluq deyil. Demək Allahın Allahın özündən söhbət gedir. Qəbul eləyirik də. Allahın zatı sifəti də gedəcək, o bir hissəsi. Bəçsi qalır. Allah Subhanahu zatı sifəti gedir. Allah Subhanahu kamildir. Sifətləri düşməz, qalxmaz, əksilməz, azalmaz. Rəşdi, su, zat sifəti qalır. Bəs bu görəndə görəcək. Onda vücudu qalanda eşitməyəcək. Vacibdə insan məntiqinə sığmırıq. Yaxşı, məntiqlə cavab ver. Vücud qalır. Vücud. Sərvə çıxar. Allah deyir ki, belə olar. Allah Subhanahu taala eşidəcək. Hə. Hə? Bu cürddə eşitmək qabiliyyəti yoxdur axı. Sən mi başqadır? Yox, sənlə qəbrisini ona maraqlandırmır ki, sən nə hissən elə, məna var ki. Bizim Yox, konkret. Sən nə bu, yəni sən dediyin şey heç nə deyil, yəni bizim, bu məsələ. Yox, bizim qəbul edəcəyimiz Allahdan danışaq. Ay malı, bu başqa məsələ. İndi keç, sən nəyi qəbul edirsən? Görməyən, danışmayan, eşitməyən, və sözü o bir dənə dəlil hüquqlar Allah bir dənə dəlil danışır. Bir dənə şiə gətirər ki, Allah eşitmir. Nədir bu? Bu Quran-ı Allahın kəlamıdır. Allah sonra danışır. Yəni ağzı tərpənir. Yox, ağız yox. Sənin kimi deyir, "Mən necəlik?" Hə. Bir, hə. küfürdür. Hə. Küfür edirsən. Mən sənə dedim necə? Yox, yox, mən sənə soruşum, Allah danışır. Və kəlləməllahu Musa təklimi. Allah Musa ilə danışdı. Bəli. Danışır, Quran Allahın kəlamıdır. Bəli. Danışıb Allah Subhanahu taala kəlam kimi. Kəlam sifətidir. Və Allah Subhanahu danışığıdır. Məxluqdur Quran. Quran məxluqdur əlbəttə. Hər insan Allahın danışır. Sən deyirsən sən Rəbbillə Allah. Qoymadın mənim. Yox, sənin əqidən budur. Sən hara fırlatsan? Niyə qutarsan? Sən qoymadın məni Allahın. Bu qoymaram axı. Sən söhbəti şey eləmə. Konkret sualıma cavab ver. Bəs mən qoymuram axı. Qoyanda sən başqa məsələyə keçsən. Səhərdən tövhiddən başlamış. Demişəm tövhid nədir? Hə. Ateistdən fırlanmısan, girmisən ələ. Mən sən konfessiyasan. Tövhid ateist Allah nədir? Allah Subhanahu əl ateist məni maraqlandırmır. Allah Subhanahu deyir ki, mən şə yu'min və mən şə yəqfur. Hə. Kimisi iman etsin, kimisi küfr eləsin. Demək, İslam dini bu dinidir. Qeydsiz, şərtsiz, heç bir Qeyd da var, şərt də var, o dəlil də var. Hamısını gətirmişik. Ateist deyir ki, burada Allahın əli var, burada da deyir ki, e, kul şeyin haliku illə vəçəhu. Dedim də cavabı. Buna nə tər cavab deyirsən? Cavab verdim də. Nəyinə? Bəs eləmədi sənə. Ha, heç sən cavab verməmisən. Sənə eləcəm, mən yaxşı cavab verdim. Bir dədi, bir dədi. Yaxşı, qardaşlar, cavaba qanisus. Və qardaş so fikri başqa şeydir. Yox, qardaş, şəkil qardaşlar var, burada. Qardaş, sən cavabı qardaşla danışmırsan, sən haqqı deyil. Yox, qulaq as. Haqqı mən qəbul edirəm. Bunlar problemdədir. Yox, sən narahat olma. Sən onlarla vaxt danışır. Yox, biz danışmırıq. Yox, mən sizə demirəm. Mən bəzi qardaşlar var ki, namaza gəlmək istəyirlər. Yox, yaxşı eləyirlər. Hidayət olmaq. Qardaş, mənim qulaq as. Nə iş görsün? Bax görsən, sən onunla üstə danışsan. Biz şərt çəkmişik. Biz şərt mənə söz atma, cavab atma. Biz şərt çəkmişik. Sən danışırsan, mən danışacağam. Sual verəcəm, cavab verəsən. Sualını məntiqi, təmin qəbul eləməyənə başqa sual verməyəsən. Çək kəslik. Bəli. Sualı verirəm, cavabı verirəm. Bir məsələ olar aydın olmamışdır. Biz, biz aydın oldu olmadı. Biz ikimiz danışırıq. Haqqı özü götürür. Sənə var. Gözü uyumazlı. Mən yenə şərt kəsmişəm. Sənə var, xeyri var. Nə xeyri yox. Sən qarışma da. Sən mənimlə danışmırsan. Yox, mən sənlə ona görə danışıram ki, onlar Qoş, bunlar dəvət eləməzsən. Bəli, ancaq ona dəvət elədim. Mən nə deyirəm ki? Bəs deyirəm ona şərt kəsmir. Gəl bəlkə görsən sən hazır. Mənimlə danışa, mənimlə danış. Bunlarla sənlə. O vaxt görəcək də qardaş. 200 dəqiqə neçə eləyir? 200 dəqiqə neçə eləyir? Dur, dur elə bil. Mən burada məsələn bu İslamdan belə Yox, qardaş, sual verirəm də məsələn. Belə İslamdan Allah qurban olsun, olsun belə. Sən adın nə oldu? Sahib. Sahib. Yox, davayla deyil. Hayır, sən mən burada Tokiyə, onlar dursun baxsın. Yox, yox, lazım. Biz özümüzdən danışırıq, qardaş. Dindən danışırıq. Deyirəm öz işimizi həll eləyək, onların işini başlasın. Qardaş, sən Azərbaycanda başa düşsən? Şərt qoymuşuq. Yox, şərt qoymuşuq. Əməl elə şərtlə. Yenə deyirəm, mən şərtim budur ki, mən onlara görə gəlmişəm. Başqa bir şey. Olar sən dini, sən əqidəni mənə sübut elə. Onu sübut eləmək niyə sən? Mən sənə sübut elə. Hə, 14 əsrdə hələ sən danış, o sübut olub elhamdülillah. Elham hə. sübut olub. Hə. Olmasa mən bu əqidədə olmazdım. Mən də şiəydim də, bəs nöş keçdim. Elhamdülillah. Haqq nədir onda qəbul elə. Yahudi haqq olsa Yahudiyə girəcəm. Xristian haqq olsa Xristiyana girəcəm. İnsan kimi deyirəm. Allah bir Quranda ayədə buyurur. Əlim var. Bir ayədə buyurur ki, mənim üzümdən başqa hər şeyim hər şey məhv olur. Mən də sənə baş saldım ki, Allahın zati sifəti məhv olmur. Allah məhv Quranda, Quranda nə işlənib o olmalıdır. Necə Necə nə işlənib, nədir, nə danışır? Dedin ki, Quranda nə cür gəlib? Ayəmə təsdiq edir. Bəs deyirəm, təsdiq edirsən ki, Allah Taala buyurub ki, hər şey məhv olacaq. Bax, bir dənə qulaq as. Qulaq as, bax, qulaq as. Prosto biz belə şey olmaz eləmək. Prosto məni məcbur edirsən. Mən deyirəm ki, hamını qıracam səndən başqa. Sən o demək ki, sən bir də başını saxlayacam, hər yerini doğrayacam. Yox, sən demədin. Sən qalacaqsan da hər şeyinlə. Yox, sən mənə demədin ki, sənin hər yerini qıracam, bir dənə qulağı saxlayacam. Yox, necə qulağı? Sən harda harda ayədə yazıb ki, hər yerini öləcək Allahın sizə. Kulli şeyin halikun. Amma burada bir şey qutardı. Alan əli şeydir. Allahın əli şeydir. Ay qardaş, mən hələ demirəm ya Allahın əli şeydir, nədir? Qardaş, mən təsəvvür eləmirəm onu. Hı. Mən səninlə razıyam, Allah təsəvvür eləmək olmaz. Bəs orada mən niyə deyirsən? Orada mən səndən şərikəm bu məsələdə. Bəs nədir, nə problem? Sənsən Allaha əl adı qoyan. Mən qoyum, Allah özü qoyur. Özü qoyur Allah. Allah. Sən prosta ayəni inkar edirsən. Allahın kəlamını inkar edirsən. Mən də sənə deyirəm ki, təsdiq elə, iman elə Allah. Bəs mən də sənə mən deyirəm ki, Allahın kitabına iman elə, əl gəlib, əl. Bəs mən deyirəm, sən deyən demə qüdrət. Əhsən, mən deyirəm, mən də deyirəm, sən deyən kimi mən Allahın o ayəsinə iman gətirsəm, ki, Allahın əli var. Bizlik deyir, əli var. Bizlik deyir, əli var. Deyəcəm ki, onda bizlik deyir, əli nə tərsə məhv olacaq, nə tərsə. Bir dənə üzü qalacaq. Gör. Biz yox, Allah Taala deyir ki, Allahın vacibundan başqa hər şey. Allahın vacibini qəbul edirsən. Və Allah deyibdir o. Yox, sən sən görüm, qəbul et. Allahın vəcsini vəcs kimi qəbul eləmirəm. Mən Allahı qəbul edirəm. Yaxşı, nəyə qalacaq? La məkan. Vəsfə gəlmirəm. Yaxşı, qulaq. Allah sana deyir ki, vacib var. Hə, özünə vacib istəyir. Ya bu sənin kimi qəbul. Yaxşı başa düşdüm. Allahın ayəsini necə qəbul, necə başa düşək? Yaxşı. Deyirəm belə. Yəni Allahdan başqa hər şey məhv olacaq. Allahdan başqa. Daha burada vəcdən, yəddən söhbət gedə bilməz. Yox, Allah Subhanahu üzü var, yoxdur. Yox. Ayənin onda özünə öz gəlib. Şey, o deyir ki, hər şey həlak olub. İlla vəcihullah yoxdur ki, illa Allah deyir. Bəs mən də deyirəm illa zatullah. Niyə yazmayıb orada? Mən də sən soruşuram. Necə zat? Çünki zatdır ehtiyac yoxdur. Lakin Allahın zatına. Bənədər ehtiyac yoxdur. Sizlə mən burada bir-birimizə qırırıq. Sən pis qəbul eləmirsən. Sən də qəbul eləmirsən. Mən ayəni təsdiq edirəm mələk. Ayəni təsdiq edirəm. Bəs mən də deyirəm ayəni təsdiq edirsən. Mən də hidayət hidayət edirsən ki, gəl bu cür təsdiq elə də. Mən də deyirəm tutaq ki, mən sənin deyən kimi təsdiq eləyirəm. Allahın əli var. Bilmirik nə cürdür. Mən də deyirəm ki, qardaş, onda belə deyil. Onda Allahın bilmirik nə cür o əli, nə cür məhv olacaq. Üzündən başqa heç nə qalmayacaq. Allah niyə məhv götürürsən ki, Allahın zatını? Ay kişi, Allahın şey başqa şey. Bax qulaq as sən məxluqla xaliqi hələ başa düşməmisən. Şey məxluqa aiddir. Başa düşdün? Və huve alə kulli şeyin qadir. Hə. Və alə kulli şeyin alim. Başa düşdün? Və huve xalaqa kulli şey. Düzdür, Əl hər bir şey. Yox. Məfhum baxımından məxluqdur. Xeyr, məfhum baxımından məxluq deyil. Allah zatı sifətidir. Əl məxluqdur. Xeyr, Allah zatı sifətidir. Özünə zatı sifətidir Allah. Allah sən görür, Qardaş, görmək feildir, qardaş. <laughs> Cisimdir. Qardaş, qulaq as. Hə. Sənin kimi bir ki, Allah Subhanahu görür. Hə. Görəndir. Hə? hə? Allah Subhanahu görməyə nə qəbul? Məsələn, hansı ayədə yazır ki, Allahın gözü var? Necə hansı? Hədisdə gəlir. Hadisə o hadisə var, gözü də var. Aydın. Üzr istəyirəm, bir də əvvələt gətirin, yavaş-yavaş həqiqi deyirəm, ha, şəklin çəkək. Ki, rəssamlıq eləmir. Sonra, sonra həqiqətən deyirəm, yenə təsəvvürün qəbul elədiyi Allahı tanıdı. Elhamdülillah. Sonra e, əhlüsünnə və cəmaənin e, qəbul elədiyi, təsəvvür elədiyi Allah. Sən toyidin budur da. Yəni Allahın zatını isə. Mən toyidimdir ki, Allahın nə gözü, nə Allah. Yox, tövhid kəlməsi, hə, mətlub nədir? Mətlub. Əcəb müsəlmansan qardaş. Ehtiyac. Sandan deyilsən. Əlbəttə ki. İslam dinində tövhid, təlim Peyğəmbər s.ə.v-in gətirdiyi Lə ilə illallah kəlməsindəki Bəli. Hə. tövhiddir, o ümumiyyətlə hə. tövhid barəsində. Hə. Nədir o? Allahdan başqa Allah yoxdur, o Allah ki, heç bir şeyə bənzəmir. Bu deməkdir. Yəni ki, sən demək istəyirsən ki, müşriklər deyirdilər ki, Allahdan başqa Allah var. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v gəldi ki, yoxdur Allah tək. Deyirdilər nə? Müşrik qoymuşdu 100 dənə qutu qabağına. Allah deyirdi. Birinci gün birini ibadət edir, ikinci gün birini. Allah deyirdi ona. Bəs nə deyir? Deyir yaradandır. Ruzu verəndir. Başa düşmədi. Müşrik. Necə burada nə var ki, Azərbaycan danışır. Qulaq. Hə. <laughs> Allah pisə nə demək? Allah yəni hər bir şeyi idarə edən, yaradan. Hı. Allah kəlmə. Müşrik manata Allah da uzaya Allah deyildi. Əlbəttə. Dəlil gətir Quranda. İlah deyir də. İlah başqa şeydir, Allah başqa şeydir. İlahla Allahın nəsə fərqi var. Yox, fərqi bu ki, Əliflam bunu müəyyənləşdirir. Xeyr. Hə. İlah başqa şeydir, Allah başqa şey. Yaxşı, mənim öz etiqadımda bu. Hələ ona girmirəm. Mən sənə hər şeyi sübut eləyəcəm. Hə. Bu dəlil gətir ki, manata Allah deyir müşrik. Deyil, hə, yer gətir. Onlar kimərə yaxşı nə deyirlər? İlah. İlah nədir? Məbud. İlahla Allahın fərqi nədir? məbud ilə Allah bütün adlar və sifətlər, rububiyyəti, uluhiyyət, hər bir şeyi, Rabbaniyyəti, yaratmaq hər bir şeyi özündə cəm eləyən deyil. Məbud ancaq ibadəti özündə cəm eləyəndir. Məbud Allah deyil. Demək, məbud Allah Allahın içində bir şey. Məbud ancaq Allah məbuda məbudun içində ola bilməz. Biz kimə ibadət eləyirik? Hə, sən mənim sualıma cavab ver. Qardaş, biz Yox, yox, sən mən yaxşı bilirəm. Sualıma cavab ver. Dayaya gətir. Biz kimə ibadət edirik? Qardaş, ayə gətir. Sual verirəm, cavab ver. Mən Allah səni bilmirəm. İbadət elədiyimiz Allah məbud deyə yox. Məbud deyə Allah, Allah nədir? Məbud deyə yox. Yox, məbuddur. Allah, məbud onun içinə girir. Məbud amma Allah Subhanahu yox necə? Qardaş, Allah Subhanahu rububiyyəti var. Bu sən bu tövbə deyilmə xəbəridir. O söhbət ondan gedir. Mən buna görə deyirəm. Qardaş, elə deyirəm. Qulaq, qardaş, qulaq. Qulaq as. Danışıram. Sən deyirsən ki, Allahdan başqa Allah yoxdur. Sən deməsən ki, manatlar duzdur, hə? müşriklər Allah deyirdi. Ayə gətir ki, belə idi. Mən gətirəcəm ki, elə deyildi. Gətir. Hə? Gətir. Allah Subhanahu özü məsuliyyət üstləndə deyil. Hı. Nə deyir ki, şey, müşriklər nə deyir? Mən hafız deyirəm, buyur. Mə nə'buduhum, yox, bunu demirəm, başqa ayə gətirəm. Konkret ayə gətirəm. Deyir ki, qul mən yarzuqukum minəs-səmai vəl-ardı və mən yudabbirəl əmra və mən yuxricə həyyə minəl meyyit və mən yuxricə meyyitə minəl həy və mən yudabbirəl əmra fəsəyəqulun Allah. Nə deyir? Nə deyir? Allah sonra nə deyir? Ələ, axırda nə deyir? Əfələ və qul əfələ tətəqun. Bax, Deyir ki, onlardan soruş, göyləri və yer kim yaradıb? Ki, işləri kim idarə elə, öldən dirini, diridən ölünü kim çıxardır? Onlar deyərlər ki, Allah, manat lat yox ha, Allah. Allah subhanət Peyğəmbər səsəm Allah deyəndə ki, Allaha şərik qoşmayın. Bunları Allaha vasitələr, şəriklər qoşma. Onlar nə dedilər? Dedilər ki, mənəbuduhum. Sən tərəfini deyirsən ki, onlar bunlara ibadət eləmirdilər. Zümər surəsi 100. Mənəbuduhum. Biz onlara ibadət eləmirik. İllə liyuqarribunallaha zulfə. Onlar sadəcə bizi Allaha yaxınlaşdırırlar. Həmən ehtiqad, sənin ehtiqadın. Ətrafı məbadət eləmirəm. Ətrafı mən Allaha yaxınlaşdır. Allah Subhanahu deyir ki, o zalım və qardaş, mən ayəni qəşəng tərcümə eləmişəm. Tərcümə isə gecətə tərcümə. İllə liyuqarribunallah. Yəni sadəcə tərcümədə belə görməmişəm. Sən görməsən o sənin problemin. Düzdür, düzdür. Doğru belədir. Düz tərcümədir. Bəli, bəli. İllə yuqaribun. Min Allah zulfə. O müşriklər onları heç vaxt Allah deməyiblər. Onları ilah gözünə. Ona görə Peyğəmbər sallallahu deyəndə ki, ilah Allahdır, təkdir. Allah heç bir şey vasitələr, şərlər qoşmalar dedilər ki, onlar nə dedilər ki, əcəl əcələ ilahənə ilahən vahidə həzə şeyun ucə. Sən bizim ilahlarımızı tək bir ilah mı eləyirsən? Allahdan söhbət getmir. Allah Subhanahu Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Quranda Allahlar ola bilər. E? Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onların bütlərini söymə, onlar da sənin Allahını söyər. Hə. Va. Taşa cahillikdən sən şey elə. Ana var. İnsan öz qəbul edir Allah söyər. Necə Allah söylər? A, şimdi söhbət ondan gedir. Söhbət ondan gedir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sən insan söyməz. Amma Allah əlimdir. Təsdiq elə Allahın. Allah yox qulaq as. Allah təala belə deyib. Deməli söyər. Sən nə deyirsən? Söyməz. Demək söysə qəbul edir. Yox, e, sən Allahın kəlamına prisina gəlsən bu ayənə. Yox, mən, mən sən mənə sual niyə verdin ki? Deyirəm ki, Allah deyir ki, söymə söyər. Sən də iman edirsən ki, söyər söysən. İman eləyir. Allah, deyir, Allah nə deyir? Deyir ki, onların bütlərini söymə, onlar da cahilliyinə sərəb Allah söyərlər. Hə. Allah Subhanahu biləndir, alimdir, bilir ki, söysələr söyəcəklər. Hı -hı. Nə problem var? Onda niyə getsən bu ayəmə? Qardaş, onlar Allah. Ayəm niyə getmiş? Nə onlardan sonra keçir. Ona görə deyirəm ki, onlar hə. Allahı qəbul eləyirlərdi. Fəqət o bütləri deyirəm ha. Yox, Allahdan söhbət gedir. Mən büt, büt olanlar ilah kimi. Peyğəmbər sallallahu deyən Allahı qəbul eləmirlər. Hə, Peyğəmbərin atasının adı Abdullah idi. Nə daşsan sən? Qardaş, qara xəbərin var nəsə? Peyğəmbər hani Allah İsmailin ümməti olub, İsmailin nəsli olub. Onlar müşriklərdən söhbət. Müşriklər kim olub? Ərəblər İsmailin nəslidir. İsmail peyğəmbər ol. Onları Allah tanıdıb. Qəbə kimin evi idi? Bəni Təmim qəbiləsi İsmailin. Bəni Təmim yəhudidir, qardaş, səhv salmısın. Ərəbdir o. Yox, xeyr, yəhudi deyil. Ərəb. Ərəb Ərəb nəslinə qədər hamısı İsmail şey İsmailin nəslindədir. İsmailin nəsli bəli, Qureyşdə. Hə. Qureyşin nə qədər qəbilələr var, hamısı da İsmail. İsmailin nəsli müşrik. Bəli, bəli. Bəli. Müşrik çıxdı. Mən nə edim? Müşrik çıxdı. Müşrik indi nədir? Bu Allah sallallahu əleyhi və səlləm deyən Allahı qəbul eləmir. Necə karın ayır gəlir. Ayə budur ki, deyib, onların Allahların bütlərinə təhqir eləmə, onlar sənin Allahı söyər. Mən də sənə deyirəm ki, ha, ha. bir insan Allahı qəbul eləsə, Allahı söyər. Mən deyirəm ki, hə söyər. Çünki Allah deyir, mən iman gətirmişəm. Allah deyir, söyər. Ötər Allah deyir. Allah mənə deyir, söyər. Sən deyirsən, söyməz. Mən sənə inkar Allah harda deyir ki, söyər? Mən Allaha iman eləmişəm. Mən görmüşəm. Yox, ayə deyir ki, söyər. Ayə gətir ki, söyər. Ayədir bu ayə. Özün gətirdin ayə. Ki, söyərlər. Yox, qəbul elədi Allahı söyər. Ayə qəbul elədi. Hardan çıxarmısan onu? Fərhabın çatın ki. Deyirəm bir sənə çatmıram. Mən sənə sual deyirəm. Bir insan. Mən demirsən, deyirəm söyər də. Hə. Bəs a qardaş, sual vermirsən söyər. Mən deyirəm söyər. Niyə? Çünki Allah deyir. Yox, üzr istəyirəm. Mən sən, sən mən sözümü bir tərəfə hə, kəsib. Kəsmə, yaxşı deyilin, tam. Deyirəm ki, bir, bir insan qəbul elədiyi Allahı söyər. Hə. Sən təsdiq edirsən ki, hə, bir insan söyər. qəbul elədiyi Allahı söyər. Bəli. Qəbul elədiyi bəli. Allahı söyməyə ayət Qurandan dəlil gətirir. Niyə? O e, həmin ayəni gətirirəm. Qəbul elədiyi Allah. Qəbul elə, bəli, həmin ayədir. Allah sözü ki, onların bütləri sövmə, sən Allah söyə. Qəbul edir. Mən sənə başqa ayə gətirdim axı. Onlar Allah Demək bunlar bütləri qəbul edir. Allah yox. Xeyr elə deyil. Ayədə gəlib axı. Bütləri mən əbuduqum. Biz onlara ibadət edirik. Ayədə də gəlib axı bütləri. Sərfiyatı başa düşmür, sənin başla axı. Hepsi mənim yoxdur, qardaşım bax. Mən əbuduqum nədir? Biz onlara ibadət eləmirik. Kimə ibadət eləmirik? Kimə? Bu da o kimdir? Bütlərə. Bütlərə. Aha. Qoyun bura. İlləl yuqarribuna Allah zülfə. Kimə? Allah. Göndərər Allaha. Gəmil məsələsi ayə. Deyir, onları biz dənizdə fitnə imkan edəyək. Ayənin dalındadır, ayənin dalındadır, həmin ayə. Amin ayənin dalındadır, cavab yoxdur. Özün cəbindəb yaxar ki, biz Allah ruzu verir, dirildir. O başqa ayədir, bu başqadır. Hədən həmin ayədir, bu başqadır. O ayədə ibadət edədiyindən çıxır. İbadə yoxa çıxmıyor. Məsələn, qardaş illa yoxlar az. Sadəcə danışsınlar da. Ay icazə verin. İlla kəlməsi gəlirsə, artıq 100-dən birini istisna edib bir halda ibadət elədiklər. İlla nə deməkdir? İlla ancaq. Bundan istisna da adadır, istisna desən, onun bir də qaydasını bilsən. Qardaş, kəlmədə nə? Mən sualda oynamıram. Sakit, sakit. Üzr istəyirəm. Qardaş, mən uşaq-uşaq söylə. Oynadıram mən səni. Normal danış mənə. Adam kimi danışır. Yox, görürsən mən oynama nə? Adam kimi danışır mənimlə. Məsələn, məsələn indi gör necə eləyirəm. Oynama nə demək? Deyir haqqında söz normal ilə danışlar. Mən yaxşı qulaq as, onu qoydum qırağa, bu səfər bilmirsən. Yox, qardaşımıza bax kimsə bayaqda. Yox, mən qarmam heç nə ona söz deməz. Heç nə deməz. Sən nə deyirsən? O bayaqda sən yüksək səslə danışırsan. Sən kesilsən. Onun için arkadaşlar vefattan ölçü birbirimizle ilerleyeceğiz ama neyse. Öyle de öyle hele her defa bizim elimizde. Aynen, aynen. Ha, ha, neyse, neyse. Neyse de. Kardeş gelmiş. Niye sefer işirdik? Yoxsa çox salam da. Sən nə edirsən demə. İbran get. Mənim sənə demək istədim ki, ərəbə girmə. Bu işə xüsusun yəqin ki, qardaş. Mən tərcümə edirəm. Tələbə Taliban zanlı. Yaxşı qardaşımızdır. O da mənim bir qardaşım, ərəb dilini bilən qardaşımla danışanda özü bilməyə bilməyə. O ərəbdə izah vermək istəyəndə bu danışırdı, qoymurdu onu. Mən ərəb dilini danışıram. Tərcümə istəyirəm. Mən səndən danışmıram amma. Tərcüməsi illa bizdə istisna vurmaqdır tərcümədə. Və tərcümə edənlər səndən başqa bu cür tərcümə edirlər o yəni. Mən nə dedim ki? Biz Allaha hmm bunlara bizi Allaha yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət eləyirik. Bax bu cür tərcümə edilir. Mənabuduhum nə deməkdir? Biz ibadət eləmir illa bir dənə şərt qoyur ki, bir halda ibadət eləyirik. Nə üçün? Bizi Allaha yaxınlaş. Deməli ibadət eləyirlər. Yox, qulaq as, qulaq as. Deməli o yox, anladınız. Biz bunları ibadət eləmirik deyir. İlla bir halda ibadət eləyirik. Qulaq as, qulaq as. O da nədir? O da ki Allaha yaxınlaşır. Nə dua, o nə dua, o əmələ nə deyilir, nə deyirsiniz siz? E, elə o ibadət. Gör nə? Yox, yox. Elə ibadət. Sən Allaha yaxınlaşdıranda nə deyirsən? Qardaş. Yox qulaq. Sualını cavab. Mən deyim də, sualı gülmüşmüşəm də. İmamın yanına gəlsə sən Allaha yaxınlaşdın. Nədir o? Qoy deyim. Nə deyirsən ona? Orda Opa! Ha, bildin bu qardaş ha. Qardaş, ha, bildin. Ay yox, mən sən deməsən ki, müşrik bütlərə ona görə ibadət eləyir ki, Allaha yaxınlaşsın. Demək biz də peyğəmbərlərin, imamların qapısına qapısına gedirik ki, müşrik kimi. İndi başa düşürəm. Bayaqdan gətirdik. Müşrik kimi Allahın qapısına. Allah Allah Allah. Qardaş, üzr istəyirəm. Müşrik tarixdə hər hansı bir batil insana gördüyü işi üzr istəyirəm. Qoy danışsınlar. Qoy danışsın. Xırdalı. Qoy danışsın. Veç İslam elədikləri ayə. Yox, başqa ayə var. Üzr istəyirəm. Başqa ayə var. Quran keçir. Biz də Quran təfsirçilərimiz var. Elhamdülillah. Maşallah. Qulaq as qardaş. Göz qabağında kimdir bizim təfsirçimiz? Baba bəy. Baba. Ha, mən indi deyirəm. Məsələn, indi indi. Sən allamalarından, tamam mı? Baba bəy, təfsirçi, tövhid alimi, Tabarsi, Quran təhrif kitabı yazan doludur. Xuleyni, bəli. Bir bir sübut keçəsən. Yox, mövzunu özü dəyişdirdi. Özü gedəcək. Sübut elə ki, əvvəldən bilirəm o hara gətirirdi o ayı. Yox, nə, nəsə narazılması yığışdırır. Ha, yox, yox. mən deyəm fikrim var, inşallah axıra deyəm. Hə, deyən, deyən yox sorun, deyən. Yəni qardaş, siz deməlisiniz ki, yəni açıq danışaq da. Bir prosesdən deyərdiniz, mən qəbul edirəm. Çətindirsə istəyirsiniz açıq axtarın. Müşriklər tapasız göndərərsiniz. Yox, burada var. Müşrik, müşriklər. Bab var. Nə tür şey? Əli, o söhbət uzanır. Mən səndən sorun edirəm. Bir dənə üzr istəyirəm. Nəzr, nəsx neçə cürdür? Nəsx üstün. Ah. Bir dənə dedə onlar açıqla görüm. Əhlüsünnə əqidəsindən. Ha, nəs. nəs üçürdür, necədir? Nə, yox, nəs, yox, ayələr üçürdür. Nəs bir cür. Allah Subhanahu taala o ayəni götürüb hökmünü və başqasına əvəz eləyib və yaxud da ki, başqa ayə gətirib. Nəs. Hətta nəs, nəs də nəs. Qardaş, deyirəm də sənə, Quranda mən 3 cür ayə var. Özü qalıb hökmü qalan ayələr. Özü gedib hökmü gedən ayələr. Bir də özü özü gedib hökmü qalan ayələr. Özü gedib hökmü qalan? O nədir? Var üç cürdür. Yox, o nədir? Özü gedib hökmü qalan. Özü yəni şəriətə qulaq asın. Özü gedib hökmü qalan. Bir gün imkan verir. Ayşə radiyallahu anhu deyir ki, biz deyir qabaqca süd əmizdirməyi, süd anasını Qurandan oxuyardıq. Quranda var o ayə qısış yoxdur da. Almır. Amma hökmü qalıb 5 dəfə əmizdirəndə uşaq hə, ayə gedib də. Hə ayə Qurandan tərifdir də bu. Tərif deyil. Quran bu nədir sən Allah? Allah uşaq gedib. Ayə gedib hökmü qalıb. Yox, öz istə. Quranda ayə var o barədə. Biz istədiyimiz ayəni unutduq. İstədiyimizi gətirərik. Orda nəsx üzünə aiddir o. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təfsirçilər yazırlar. E, sən təfsirçilərin nə yazır? Mən maraqlandım. Mən Qurandan dəyəcəm. Mən sən dəlisən get təsir təfsir et. Gübün kəsid elə şey yox. Qardaş, mən sənə deyim odur, nəsx bir cürdür. Nədir yaxşı? Bir ayənin özü qalacaq, hökmü düşəcək. Yaxşı. Hökmü düşəcək. Yaxşı, özü qalıb, yaxşı sakitdir. Özü qalıb. Hökmü gedən ayənə. Quds kimi, Quds ayəsi. Quds nədir? Quds yəni, ayəsi. Yəni Quds Yerusəlim də, Yerusəlim qiblə ayəsi. Yaxşı, mən belə deyirəmsə özü. Ha, ha, belə, ha, belə. Nədir o yaxşı? Quranda hökmü o nə ikinci ayə qalıb da. 2 dənə növ gəldi. Sən deyirsən bir dənə. Deyirəm sənə ayə qalıb. Bir cürdür. Neçə növdür ayə qalıb, hökmü düşüb. Artıq biz o ayəyə mənsuq ayə kimi baxırıq. Mənsuq mənsuqdur. Başa Mən dediyim budur. Sən nə deyirsən, ayə girib hökmü qalır. Sual verirəm, cavab ver. Neçədir? Sən mənim sualıma cavab ver. Ayə gedib hökmü qalır nədir? Bu söhbəti dəyişdir. Mən deyirəm də, mən onun cavab vermişəm. Ayşənin üçün gəlmişəm. Adam hədi o hədi o təsdiqləyir ki, o təsdiqləyir ki, ayə gedib, yəni təhrif var Quranda. Quranın ayəsi azalıb. Sən elə gəldin. İndi qoy mən də açıqlayım ki, elə deyil. Elə deyil. Sözdən özü kişilədirsə elə deyil. Elə deyil. Əlbəttə sən sözdən sən başa düşürsən. Nə sən nə təlişən elə. Bulaq. Sən deyirsən ki, neçə neçə gün. Sual vermə, suala cavab. Ay yox, necə verməsən? Mən məhdudiyyət qoyacam ki, bir. Məsələn, qardaş sən niyə versən onda sualı? Yaxşı. Onu demək. Sən mənim sualıma cavab verməmisən ona görə. Çünki sənin sualını gizlədirsən ona görə. Mən dedim üç cürdür. Üçünə də dəlil gətir. Düzdür? Tərif nə deməkdir? Yaxşı. Tərif odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dünyasını dəyişdi. Ha? Əliyyum məqmətüləkum dinakum. Düzdür? Bu gün dinimizi kamil etdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra Quran dəyişilib. Və budur tərif. təhrif. Götürdü. Peyğəmbər zamanında Qurandan ayə azalıb da. O azab Peyğəmbər sallallahu məni söz dedi. Və göndərdi. Həzrət Həşə deyir ki, Peyğəmbər sən demirsən nəql edə bilərsən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründə bəli Allah Subhanahu bəzi ayələri götürüb, bəzi ayələri saxlayıb hökmünü götürüb, bəzi ayələrini yerinə başqasını gətirib. Bu hamısı nəsli Allah. Allah həqiqətdən çıxıb da bir sözlə. Bəli, unutdurub bəli. Bunu təhrif oldu da bir sözlə. Allah özü. Bu günah Allah Quranda özü deyir. Allah Quran nəsx deyir, qardaş, təhrif demir. Qardaş. Tərif dəyişdirməkdir. Qurandan Hı. ayə deməli Yox. nə qədərdirsə indi peyğəmbərin dövründə ondan çox idi. Onu deyirsən də. Yox, bilən qulaq. Onu deyirsən. Peyğəmbər sallallahu dövründə çox idi, az idi. Onu biz bilmirik. Biz bilirik ki. Düdüyündən o çıxır. Bunu dedimdən o çıxmır. Sən çıxarsan. Sən eşidirik. Özür istəyirsən. Qardaş, mənim sualıma cavab ver. Sən nə danışırsan? İnsanın ağlı var. Ağl nəsx nə deməkdir? Neçə cür nəsx? Qüvvədən düşməsi də. Neçə cür nəsx? Bir nəsx o ayə deyirlər. Hə, yox, nə neçə cür olur? Yəni başqa ayə. Yox, neçə cür olan deyirəm. Qardaş, Mən sənə deyirəm. Sual verəm də, sənə deyirəm bir cürdür. Qardaş, mən sənə deyirəm ki, nəsx hə. ayəsi mənsuxi nəsx eləyənə mənsux elə nəsx deməkdir. Mənsux o məhfuz. Mənsux edilən. Xeyr, nəsx nəsx nəsx. Qardaş, oynamır sualıma cavab ver. Sözün mən mahiyyəti istəyirəm baraq sən. Yox, mahiyyətə varmıram mən. Çünki sən bu sualıma niyə cavab vermirsən? Nəsx. Mən sənə sənə demirdin bir cür. Mən sənin demirdin bir cür. Qardaş, sən mənim sualıma cavab vermirsən. Üzün sualı keçir. Bilmirəm sualıma, bu sualıma cavab. Yox, Bilmirəm. Bilmirəm. Ha, bilmirəm. Təhriflə razılaşma. Təhriflə razılaşmıram. Bilmirəm. İndi mənim sualıma cavab. Mən də sənin sualına cavab. Ha, o nə dəxli? O nə sözdür? Dəxli oldu ki, səhərdən deyir bir cür. Mən üç cür gətirmişəm. Özü də üç cür gətirəcək axı. Başqa variant yox. Nə deyirəm? Bax bizim problem nədir? Qardaş, mənə görə peyğəmbərin dövründə Quranın heç bir ayəsi Peyğəmbər dövründə Allah təala Qurandan özü deyir. Quranı zahir. Öyle problem yox narahat. Başlasa qardaş, bir problem yox. Bu söz başlasa deyim ki, bu qardaş yaman belə bitər danışır. Mən qulaq as da qardaş. Mənə qulaq as. Qulaq as. Belə, mən qulaq as. Qəribə bilirsiniz nədir qardaşlar? Bayaqdan qardaşımız o qədər sərt danışır bu uşaqla. Biz sesimizə danışır. O uşaq bilər, mən bilərəm. Amma mən danışanda bilir ki, mən səndən suala cavab verim. O qardaşım bilər. Mən sana uşaq dedim, mən sən mənim qardaşım. Mən bunu uşaq. Spor eləmə də. Adam da uşaq spor eləyir. Biz burada niyə spor eləyir o? Hansısa elmi araşdırmırıq, əqidəni araşdırırıq, düzdür? Elhamdülillah. Demək bizim nəzərimiz bu oldu ki, siz Quranı nəzər qəbul edirsiniz nəzər yox, nəzər. Biz Quranı, bax burada dəllər var, dəyişdirmə var. Qardaş, nəzər. Dəyişdirmə var. Görmüşəm onları. Mən görmüşəm onları. A, ümumən 17 min ay olub. Buxarıda da suyun təfsirində. Gələ Buxarı göstərmə. Qardaş, Buxarı bu deyil. Sən Buxarıdır. Ala Buxarı qardaş, Buxarıdır başa. Buxarı əvvəl neçəci il olub başa? Ha, qardaş, Buxarıda 2700 2750-ci hamısı burdadır. Təcrid elə. Nətər hamısı? Saylandır. 900. Amma o zaman daha böyük qardaş. Bu Hə, başa düşdün? Sən nətər danışır mən sənə? Bu nə Buxari budur. Başqa Buxari var, gətir. Gətirməyən Allah lənət eləsin. Gətir sabah, hə. Olsa da. Bəli, bu bəli. Gətirməyənə sabah Buxarinin başqa növünü bu hədisdən. Yesdə lənət göndərəndə Hüseynin başını kesib, qayıdıb deyir lənət. Baba söylədə bax nə? Söyləmişəm lənət göndərir. Mən gətirməyənə deyirəm, yalancısan ki sən qardaş, yalansan. Bu başqa Buxari bir dənə saxla. Sənin qəbirsən Buxari neçə cildə olur? Bir dənə saxla. Görürsən, danışma. Bəli, sən danışma, xahiş. Sahib, sən qəbul edirsən ki, Buxar neçə cild olur? Yəni danışmaq istəmirəm. Sahib. Yaxşı. Sən səndə sən məndən də yaxşı uşaq oğlansan, sən Allah kömək olsun, yaxşı yox. Danışma məni. Sən qəbul edirsən, Buxar neçə cild söhbəti bilirəm qardaş. Bir cild Buxar. Üzr istəyirəm. Buxarın bir cildi nə boyda olub ki, gəlib bu? Qardaş, Buxarı da Sən prosta ola bilsin ki, onu belə açıb biraz vərəqləsən, inşallah görərəm. Hə, bax, orada belədir. Bir hədis 20 yerdə gəlib. Elə ki, bir hədisin bir şeyi məsəl dəlildir. Başqa şeyi məsəl üçün dəstəmaz almağa dəlildir, başqa şey tövhidə dəlildir. Ona görə o bab şəklində girir. Amma sayı, yox, sayı bu qədərdir. Demək ki, Buxarinin Anus, Anus, Anus 2750 hədisdir. Bütün Anus Müslimdə deyil budur. Müslümdə budur. Ha budur. Bu Buxarı bu da Müslüm. 9 cild Buxarı. Aynen, hə, hə. Üzr istəyirəm, bunu 9 yerə bölsək, bu boyda şey. Bu 9 yerə bölünür. Hə, qulaq as bir an qulaq as, yoxsa mənim başa. Demək orada Buxarıdan Diqqət, qulaq as, qulaq as. Buxari cəmi 2750 dənə hədis yığıb. Həmin o 9 cildə də gəlib vərəqlənib saysaq, eyni hədisləri saymasa 9750 dənə hədis yazacaqsan. Bilirəm, həmin hədislər burada. Hə, o boyda hədisdə, hamısı deyir. Hə, hə, bu boyda hədislər sığdırılır. Nəysə. Çox qardaş, hədis burada Buxari budur. Demək bizim problemimiz burada oldu. Problemimiz söyüddə qal. Yox, biz Quranı, yox qardaş, ümumi danışaq, roşa dönüm. Mən başa düşdüm nə deyirsən. Ya, mən başa düşdüm nə deyirsən. Sən necə ki müşriklər ağlatdı. Tövhidi Quran üstündə danışmırıq. Əvvəl görə Quranı necə qəbul edirik, sonra da. Boydardan dəlil gətirərsən. Qurandan başqa dəlil gətirəcəyin bir yer var. Vəs salam da. Demək Quran necə başa düşülürsə, onu qəbul eləsə, səhv e, başa düşmüsünüzsə, düz başa düşmüsünüzsə oradan biləcəyik də. Demək Quranı bu cür başa düşürük. Olmaz. Bu bizim məsələnin fikridir. Aydındır. Gəl bir-birimizin fikrimizə. Bizim də zahirinə uymuruq, batini mənası var. Bəli, bəli. Amma sizin məsəl deyir ki, Quran-ı Kərimdə nə yazılsa, ona iman gətirmişik. Gətirilməliyik. Məsəl demə Allah deyir. Əl-İmran surəsi. Açım olur. Yox, qardaş, hələ Quranın içinə girmirik. Qardaş, əqidədən danışırıq. Hə, hə, belə. Hə, sözü belə. Qurana gətirəcəyiksə, daha görə Quranı necə başa düşürük? Çünki belə deyirəm. Az sağ ol. Bizimsə belədir. Deyir ki, Quranda hər şey həqiqi mənadır. Allah Subhanahu taala qulaqsa, sən dedin, mən də deyirəm. Biz deyirik ki, Allah Subhanahu taala ki, Allah Subhanahu taalaya nəsə batili məna vermək, Quran, Allahın kəlamına qulaq asır, Allahın kəlamına. Və ya demək ki, burada məcaz var. Bu Allah Subhanahu taalaya naqisləşdirməkdir. Sən bir kəs demək istəyir ki, ondakı Allah Subhanahu danışa bilməyib, fikrini izah eləyə bilməyib, məcbur qalıb sinonim sözlərdən istifadə edir. Biz deyirik ki, xeyr, Allah Subhanahu nə demək istəyibsə, açıq aydın mubin, ərnəcə özü gətirir, bəyan açıq aydın bir dildə nazil eləyib və Allah Subhanahu nə demək istəyib onu da deyib, kamildir və Allah Subhanahu dediyi şeydə həqiqi mənadır. Yəni burada heç bir problem yoxdur. Amma bizim məsələdə iş o cür deyil. Çünki Quranda çox ayələr var ki, yenə deyirəm, Quranın içinə girmirik. Quranın içinə girsək, sobalayacağıq. Çünki sən sənin Qurana baxışınla mən dəyişirəm. Mən sən nə cür baxırsan? Mənim Qurana baxışım həqiqi məna bax da, həqiqi məna. Demək həqiqi məna. Bəqara surəsində İbrahim əleyhissalamın o qövmü ki, günah e, böyük günah elədi, de ki, nəfsünüzə zülm eləmisiniz. Qalaq ki, vurun bir-birinizi öldürün ki, bəlkə Allah Amma səhəl insan. Lələm tutun. Vurun bir-birinizi öldürün. Demək, öldürmək tövbə əlamətidir. Elə onlarda elə, olan şəriətində elə elə. Demək, bir-birini öldürmək bəli, bəli. Allah bu cür. Bəli, bəli. Amma tövbə elədi. Demək, tövbəsi o bir günah elə, gedəcək intiharla başlamaq. Allah Subhanahu deyir ki, 6-cı gün işləmə Yahudilər. Quranda var? Var. Hə, də balıq tutmayın, işləməyin. Sən niyə edirsən onu? Allah Subhanahu deyir ki, pərdə çıxarın. Səmt qulaq da qardaş, sual verim də. İşləməyin həyatın məhdudiyyətinə dəlil yoxdur. Qadağan elib Allah Quranda. Həyatın məhdudiyyətinə dəlil yoxdur. Quranda qadağan elib Allah. 6-cı gün dəvə çıxardıb. Bir bir gün səniz, bir gün mənim. Allah Musa məsəl üçün Nuh ələ şey Adəm əleyhissalamın bazı qardaş evlənməsinə izin verib. Bəli sən biz niyə eləmirik? Biz onu qəbul eləmirik. Deməli nədir? Bizim şəriətimiz başqadır, onların şəriəti başqadır. Yox da qulaq as da. Mən... Qardaş, a, İslam dini yeganə din ki, ağlı ikinci peyğəmbər sayır. Bizdə elə şey yoxdur. Hədisimiz hədislərimizdə var. Hə, sizdə var. Biz dünyaya bununla meydan oxuyuruq. Nətər bizdə heç şey yoxdur? Bütün bu dünyaya bizim alnımız açıqdır ki, ki əqil, İslam əqil və məntiq dinidir. Biz Ə, əqil və məntiq qəbul etmirsən. Mən sözlə, mən Əli rəziyallahu anh sözünə cavab verirəm. Əli bin Əbu Talib rəziyallahu anh. Deyir ki, biz İslamı əqlimizə tabi eləmirik. Əqlimizi İslama tabi eləyirik. Əgər İslamı əqlimizə tabi eləsək, ayağımızın üstünə və altına məhz çəkər. Biz əqli inkar eləmirik. Necə ki, Əli radiyallahu anh belə olub, başqa sahabəyə və İslam deyirik. Biz deyirik ki, Quran var, əqlim Qurana tabidir. Yəni, Quranda gələcək elə söz ki, mənim əqlim onu qəbul eləməyəcək. Amma mən Qurana tabi olacam və əqlimi inkar edib ona tabi olacam. Quranda əqlimə uyan və uymayan şeylər ola bilər. Ancaq mən onu əqlimə atıram, Quranı qəbul edirəm. Çünki Allahın kəlamıdır, qutardır. Bunu təsdiq etməliyik. Demək biz Quranın içinə girməklə ancaq səhərdən axşama kimi bu təpə-təpəyə gələcəyik. Mən deyəcəm, bu cürdür, sən deyirsən. Yox ki, Allah nə deyir? Qəbul ki, mən bütün dərslər bu cür olub. Qardaş da şahiddir. Mən özümdə nə qədər disklərə baxmışam ki, bütün bəhslər bu cür olub. Mən onu xanımır ki. İndi bir dənə dərdimiz var bizim. Dərd çox. Allah səni də məndə hidayət eləsin. Bir dənə dərdimiz var. Bir dənə dərdimiz var. Bütün bu Quranlara baxışları biz hardan alırıq? Sən hardan alırsan? Düzdür, sən də Qurandan dəlil gətirirsən, mən də Qurandan dəlil gətirirəm. Qurana baxış var. Ki sən özün deyirsən ki, biz əqlimizi İslam'a tabe eləməliyik. Görə sən İslam'a nə cür baxırsan? Mən, mən İslam'a nə cür baxıram? Əhsən. Hə, Sənin Qurandan ümumiyyətcə bütün bayaq dedim ki, şəriətdən danışmayaq Misal üçün də e, e, əgər biz irfan, irfan alimi deyirik, irfandan danışmayaq, biz üsul alimi deyirik, üsuldan danışmayaq, biz təfsir alimi deyirik. Bütün bu, bu işləri bir dənə konkretləşdirək, gözəl bir bəhs edək. Gözəl bir mövzu ataq ortaya. Problem yox. Gözəl bir mövzu ataq. Bütün bu baxışlar hardan gəlir bizə? Aydındır mənbəsi. Bunu Peyğəmbər sallallahu dövründə müsəlmanlar arasında heç bir problem yox idi. Ola da bilməz ki, Peyğəmbər var. Qəbul edirsən? Əlbəttə, etiqad dini. Bəli, bəli. Bütün sahabelər can verdilər, can eşidirdilər. Elhamdülillah. Bütün müsəlmanlar o həddə çatmışdı ki, o, e, mən tarixdə oxudum o günlər ki, deyil, köçmüşdülər Mədiniyə. O Məkkədən gələn deyil, e, e, mühacirlər, ənsarların evdə o qədər zövcələrini şey eləmişlər, qoşuyum, e, qoşuyum sənə. Zövcə, Belə şeylər də var. Bəzi-bəzi deyir, mənə yaxın idi, qardaş oldu. Bəli, bu deyir, köçən adamla cəzalar ki, qardaş, mən qoşu filan işləyirsiz. Düzdür sən kökmüsən, icazə verirsən, yəni bu qədər mehribançılıq var idi. Bəli. Bir dənə sualsın, nə oldu ki, peyğəmbərin rəhlətindən sonra, dünyadan getməyindən sonra bu problemlər başladı? Nə oldu? Biz deyirik ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Mən əvvəl öz məsəlimi təyin edeyim, öz mənbəyimi göstərim. Guya da özümü təqdim edirəm ki, mən Əli Ələkbərov İslam Universitetinin 3-cü kursunda Şiə oxuyuram. Başa düşürəm. Şiənin Cəfər məsəbindən. Başa düşdüm. Siz Şiə əhlüsünnə və cəmaət. Hə. Düzdür? İndi bunların mənbəsini təmin edin, ondan sonra bütün problemlər düzələcək. Problem yoxdur. Aydındır? Fundamenti qəbul edəndən sonra da mən nəyə lazımdır qardaş? Fundamentdən qəbul söz gözün üstə. Hə, qoyuram gözüm üstə, öpürəm qoyuram. Əgər fundament səndə haqq olsa, Allah şahid ki, öpəcəm qoyacam gözüm üstünə. Hə, haqq qoyun problem. Məndə də haqq olsa indi ixtiyar sahibi söz. Allah ixtiyar sahibi verər. Nə iş oldu ki, Peyğəmbər buyurdu, məndən sonra 73 məzhəb olacaq. Fəqət bunlardan biri haqq əhlidir. Bütün məzhəblər bu barədə biz də, sən də qəbul edirsən bu hədisi və deyirsən ki, bütün məzhəblər öz məzhəbindən narahat olmalıdır. Əlbəttə. Öz məzhəbini yenidən araşdırmalıdır. Və də haqq daim. Bəli, və, və yeganə bizim bir dənə işimiz yaxşıdır ki, biz bura yığışmaqla 71 dənə məzhəbi ucu inkar eləmişik. Düzdür? Yəni iki dənə problem, bir dənə problemimiz var. Sən və mən. Çünki o bizləri mən də inkar eləyirəm, sən də inkar eləyirsən. Yəni daha xüsusi elmi bəhslər lazımdır. Düzdür qardaş? İnşallah. Onlar da oji Allah elə təkvini olaraq şəraitdən bizim işimizi asanlaşdırıb. Biz deyirik ki, biz yox, ümumiyyətlə sən də qəbul edirsən ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və dünyada gedəndən sonra problemlər başladı. Bu söhbəti qoyduq. Biz deyə biz Buna... qəbul eləmirik. Bunu siz qəbul edirsiniz. E, problem 73 dənə məsələ qəbul eləmirik. Məsəb peyğəmbər sallallahu dünyadan gedəndən sonra Yox, bax, yəni sənə məsəl mövcuddur. Mövcuddur bunlar. Problemdir. Aymaz. Problemin Aymaz. Peyğəmbər sallallahu dövründə var idi bu. Peyğəmbər dövründə yox idi. İndi var. Peyğəmbər və peyğəmbərdən sonra başladı bu problemlər. Problemlər prosta səhabələrin, təbiinlər və tab təbiinlərə aid deyil. Problemləri araşdırmırıq nədir? Aymaz. Mən ad qoymadım problemə. Demədim fiqdə bizim problemimiz var. Başa düşdüm. Ümumi problem. Ümumən var, hə, məsələlər yaranır. Aydındır. Bunda da problemimiz yoxdur. Sən hə, də problem yoxdur. Bunu da ki, bütün ağıl da qəbul edir, sənlə mən də qəbul edir. Peyğəmbər sallallahu öləndən sonra, qardaş, bir dənə Peyğəmbər sallallahu sonra İslam adlı bir dini, o dini ki, bütün dünyaya, hər bir karyerasına ruh verib. Aynen. Həyat bəxş edib. Heç kəs deyə bilməz ki, Quran-Kərim iqtisadiyyat kitabıdır. Heç kəs iddia eləməz ki, Quran-Kərim mənəvi kitabdır. Yalan danışıb. Heç kəs deyənməz ki, tarix kitabıdır. Heç kəs deyənməz siyasi kitabdır. Heç kəs deyənməz ki, hədis kitabıdır. Ham nə desə yalan deyir. Quran-Kərim bunların heç biri deyil, amma hamısıdır. Bunu da batilin içində qəbul edirəm. Bəli. Batildən başqa. Ha, əlbəttə, batil nə üçün? Batil göstərmək üçün eləyər. Havası göstərmək üçün ki, ora yox, hamısı bunlar mətləbdir. Allah şahid ki, hamısı bunlar mətləbdir. Sonra sən də elə bu cür danışasan, səhərə qədər də varsa oturub qulaq asasan. Problem yox. Bu Quran-Kərimin Peyğəmbər sallallahu sonra bir nəfər İslam dini ki, bütün dünyaya dəyərli və son xatım ən axırıncı dindir o. Bir nəfər lazım ki, bu Quran İslam dininin yükün daşısın. Düzdür qardaş? Bunu qəbul et. Hələ kimdir? Allah şahid ki, indiki halda heç kəs nəzərdə tutmuram. Allah şahiddir. Problem yoxdur, sözdür, qardaş. Yox, bunu qəbul edirsən qardaş. Problem yoxdur, narahat olma. Pis kimsə olmalıdır ki, bax biz burada sərləndiririk ki, filan yəni bu cürdür, bu cürdür. Kimsə bunu var. Bizə, bunu bizə izah eləsin. Hı. İstər Həzrət Əbbəkir olsun, istər Osman olsun. Niyə ki, Rəsulullah var. İst yox, Rəsulullahın ölümündən sonra deyil. Rəsulullah sallallahu ölümündən sonra da onun şəriəti. Dağ boyda sahabelər var. Bilmir, şər şər şəriəti qalır. Deyirəm, şəriəti bizə çatdıran bir nəfər lazımdır da. Bir nəfər yox. Bax, adın şəriət qoy, adın İslam dini qoy, adın əmanət qoy. Adın başa düşdüm, başa düşdüm. Nəsə Sən də bir nəfər lazımdır. Yox, mən deyirəm ki, qəbul eləyirsən bunu. Qəbul eləmirsənsə sözümü bir tamam. nəfər lazımdır deyirsən. Peyğəmbər sallallahu sonra məfhum lazımdır. Kim? Yoldur, maşındır, butulkadır, yoldur, yoldur, hər nə istəyirsən. Yol qoysan adı, hər nə ad qoysan qoy elə. Nəsə bir şey lazımdır elə. Qardaş, bu şey kim olsa, sən istəyirsən nə cür bir varlıq olsun. O yol kim olsun, nə olsun, əşyadır, canlıdır, cansızdır. Sağ olsun. Hə. Mən təklif edirəm ki, fəlsəfə fəlsəfə elmi qəbul edilsin inşallah ki. Fəlsəfə əqli elmdir ki, fəlsəfə şeydir, fəlsəfə Aristotelin. Fəlsəfə deyən məntiq deyək. Məntiq ha, Qurana Qurana zidd gəlməyən məntiq ha. Qurana zidd gəlməyən. Bəli, bəli. Mən bir dənə burada nağıl danışacağam. Həqiqət deyirəm, nağıl danışacağam. Sadəcə özüm də təsdiq edirəm ki, sizə nisbət nağıldır. Nağıl siz bunu qəbul etmirsiniz. Problem yoxdur. Amma qardaş, üzr istəyirəm onlara. Olur qardaş. Bir dəqiqə. Belə var. Söhbətin yadındadır. Sən get qardaşın haqqında da öyrən. Söhbətin yadındadır. Nəsə problem var. Qardaş, bilirsiniz, bu söhbət edən bu ad bilməklə sizin adınız, adınız Elnur. Elnur. Bu qardaş da Samir. Samir. Bu qardaşım bu sənin yanındakı qardaş var ya. Ha tanıştılar yəni. Ha tanış. Mən də sifətdən tanıyıram. Mən sənə bir dənə söz deyim. Sahib nə qədər şey burada. Bax. Əstəğfurullah, mən heç kiməm. Şəriət Allahındır. Mən prosta bir dənə qardaşa söz deyirəm. Bax, yavaş, yavaş qardaş ona deyəndə ki, siz iflarənlərə araşdırın yataq. Gör nə deyirəm. Ki bir dənə qoç görürəm. Burada yoxdur. Hər qozu burada yoxdur. Qeybət olar. Bir dəqiqə. Yox, qeybət deyil. Qulaq, məsələn, küsləməyəcəm ki, küsləməyəcəm. Bax, sahibə ki dedi, siz də lənət oxumağa bacarırsınız. Keçən dəfə Pərvin tanıyırsan. Pərvin tanıyırsan. Azizabadda. Azizabad. Hə, yaxşı. Buxaridən mənə hədisi təhrif eləyib gətirir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Həzrət Aşənin mindirik çiyninə Problem yox. Qardaş sən sözünə mən gözəlliyə baxacağam. Problem yox. Qardaş biraz öz şeyliyə gecə olacaq sonra. Biraz şeyliyə mən yəni, deyirəm. Mən sən mənim ihtiyacım var. Harda qaldım? Başa düşdüm mən. Məndə problem var ha. Onlara yaxşı çatdırmayım. Məndə problem var. Ona görə mənim ehtiyacım var fikrimdə. Başa düşdüm. Orda qalmışdıq ki, Bunu qəbul edək ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən bir dənə yoldur, maşındır, insandır, hər nədir bir nəfər lazımdır ki, Peyğəmbər s.ə.v Allahın Peyğəmbərin vasitəsini gətirdiyi dini sağ salamat bizə çatdırsın. Bəli, qorusun ən azından, daşısın. Buna vəd var da, ayə var. Vəd Allah da Quranda buyurur ki, biz zikri nazil etdik, bəli, bəli, biz onu qorumaqdır. Bəli, bəli. Yəni biz vasitələr qərar verib də. Allah problem yox. Özü bunu qəbul edir. Əlbəttə. İndi qardaş, bu Peyğəmbər sallallahu sonra bu qoruyucu nə cür olsa yaxşıdır. Yenə deyirəm, fərz və belə bir termin var ki, mümkün olmayan şeyi düşünmək mümkündür. Sən bunu qəbul edirsən da. Bəli. Düşüncə elə bir varlıqdır ki, hətta mümkün olmayan şeyi düşünsən problem yoxdur. Problem ola belə olsun, amma mümkünlüyündə problem yoxdur. Mümkün, ha. Hə. Mümkün. Misal üçün buz odun içində yanır amma ərimir. Aydındır? Misal üçün də e, Aydındır. Fəsarə meydaxır. Düzdür? İndi mən sizə deyirəm ki, Peyğəmbər sallallahu sonra Nə cür bir varlıq lazımdır ki, nə cür bir insan lazımdır ki, nə cür insan olsa yaxşı olar ki, İslam dininin öz çinində yükünü daşısın. Mən deyirəm ki, gəl bu cür qoyaq. Biri deyir ki, misal üçün də, hərrac keçirdirik də. Deyirik, bu eynən peyğəmbər olsun. Başa Yaxşı olar ki, başı ilə peyğəmbərin özü olsun. Də Allahın təqdiri bu ki, peyğəmbər sallallahu getdi dünyadan. Qoy elə eynən peyğəmbər olsun. Nə cəhətdən? İctimai təfəkkür cəhətdən rəhbərlik cəhətindən. Başa düşdüm. İsmi fəqət peyğəmbər olmasın. Yəni nə? Buna ayə nazil olmasın. Cəbrail əleyhissalam buna nüzul eləməsin. Aydındır? Başa düşdüm. Bu cür insan olsa nə cürdür? Mən hələ səndən soruşuram. Ha. Nə cür insan olsa, hə. şübhəsiz ki, hə. o insandan başa düşdüm. Dastandır, nağıldır bunlar hamısı. Başa düşürəm, başa düşürəm. Bəli. Bu cür insan olsa, onda xəta olacaq. Çünki hər insan xətəkardır. Hə ancaq Rəsullahdan başqa. Niyə? Çünki Peyğəmbər sallallahu vədi, Allah Subhanahu vədi var. Bəli. Peyğəmbəri islah eləyib bəli, bəli. və Peyğəmbər sallallahu olmuş olacaq günahların hamısını bağışlayıb bəli, bəli. və onu şəriəti tamamlamaqda, hə. nazir etməkdə məhsum eləyib. Mən də deyirəm ki, elə eynən bax bu məsuliyyətdə də peyğəmbər kimi olsun. Nəcür olar? Olsa nəcür olar? Olsa yaxşı olar. Ay sağ ol. Hı. Olsa əla olar, super olar. Elə düzdür. Amma indi olmadı. Hələ olub olmayıb hələ ona girmirik, düzdür? Yox da, yəni ona yoxdur. Yəni. Orada indi olsa amma qəşəng olardı. Ki eynən peyğəmbərin özü, ay sağ ol. Olsa ixtilaf olmaz, məsələlər yaranmaz. Ay sağ. İndi bu eynən peyğəmbərin Şiə məzhəbi İndi başıboşluq eləyib, ya zilənçilik eləyib, çıxmaq istəyir bunun ovuna, axtarışına. Nəcül insan olsun? Yaxşı eləyir. Axtarışına çıxır. Deyir, gəlin bir insan tapaq ki, axtaran qoyan peyğəmbərin yerinə ki. Təkvini o, e, praktiki cəhətdən oldu, olmadı şərt deyir ha. Başa düşdüm. Mən nə bilirəm nə demək. Və bu insanı kim təyin eləməlidir? Kim təyin eləməlidir bu insanı? Bu insanı əgər olsa belə məntiqlə Allah təyin Allah təyin eləməlidir. Allahdan başqa kimsə peyğəmbərin canışını təyin edə bilər? Yox. Bu heç bir mən üçüncü gülməli gəlir. Yox, əlbəttə elədir. Allahdan başqa heç kəs təyin edə bilməz. Heç kim. Düzdür qardaşım. Yenə deyirəm, ha bunlar kökdür, mənbədir. Ha ona görə. Yox, problem yoxdur. Sən mən bilirəm nə deyirsən, biraz konkretləşdir. Yəni sonra mən sənin fikrinə arama qulaq asacağam. Ha. Qardaş, indi bu iki peyğəmbər işləyir. Eynən peyğəmbərin özü olsun, peyğəmbərdən sonraki insan. Bax görək, hər hədisdə deyirəm, çıxaq Quranın seyrinə. Görə Quran Peyğəmbərin özü haqqında bir nəfər insanı təyin edib ya yox? Ki, o insan Peyğəmbərin eynən özü olsun. Yox. Elə, təyin eləyib, eləmir. Şeyh deyir, mən gəzdim Quranın şəhərlərin, küçələrin, gəldim Ali İmran adlı bir şəhərə yetişdim ki, orada 61-ci küçə var. Orada Allah Teala bu cür buyurur ki, Deyir ki, nə, o e, mübahilə məsələsini bilirsən, deyim qardaşlar bilirsin. Deyirəm, deyirəm. Nəsranlarla müs e, e, müsəlmanların problemi çıxmışdı. Allah Rəsuluna buyurdu ki, get onlarla bəhs elə, höccəti tamamla. Rəsulullah gəldi, yəni ki, ayə, yəni ki, məhzə bu cürdür, eynən bu cürdür. Əgər e, nəsə bir səbt etsəm, deyilən razılaşaram. Problem yox. Peyğəmbər sallallahu getdi. Peyğəmbər getdi, bütün əqli nəqli dəlilləri bunlara verdi. Bunlar qəbul eləmədilər. Gəlmədilər onlar. Yox. Birinci gəlmədilər, ikinci gəlmədilər. Yox, gəlmədilər. Nə belə oldu ha? Yəni onlar dedi ki, siz də gətirin, biz də gətirək. Biz də uşaqlarımıza Yox, o yox, bə, yox, tar tə, şey, tarixlə təfsirini oxusan, əvvəl bəhs oldu, sonra şey oldu. Yox, gəldilər ki, birdən-birə peyğəmbər demək ki, gəlin gedək mübahiləyə. Əvvəl nəsə onlar, hə, onlar birinci münaqişə oldu. Asa, mən onu oxuyacam ki, prosta o ki konkret oturub söhbət eləməyə, ilənə e, oxumağa, ona gəlmədi. Qəbul eləmədi. Nəsə bir söhbət onda yox. Ayə qəbul eləmədilər. Ayə var da. Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki, onda qoyun Allah nə deyir? Mənə bu yerə göndərər Allah Quran buyurur ki, özündən başqa heç pis yəni göndərdikdən başqa heç nə danışmaz. Düzdür? Peyğəmbər Asqırıbsa da Allahdandır. Bizim məntiqimiz bu cürdür. İnşallah ki, sizinki də bu cürdür. Peyğəmbər hər nə iş görüb Allahdandır. Hər nə iş görüb. Allah Subhanahu yaradıdır bizim əməllər. Problemi yox. Bütün bütün insanların yox. <laughs> Yox. Mən oturum burada araq üçün deyim Allah yaratdı o cürdür. Yox. Onda sən Mən bu cür daxışıram. Sən yaratmısan. Bəli, mənim nəfsim o, o nəfs əmmarədir. Allah qınıra onu. O yaradıb. Nəfs əmmarəni qınıra Allah. İnsanda da nəfs Araqda deyir ki, yaratmaq sən yaratmısan əməli. Pis əməlləri sən yaratsan. Faili mənəm. Fail Faili sensen. Fail ne demek? Fail başka. İşi yaradan. Yok la, yok yok. Fail İzrailiyendir. İsrail demek yani ne demek? İsrail etme o işi gören. düzəltməmişəm. Mayeni üzümü Allah düzeldir. Yok yok yok. Gətirmişəm 15 min dənə o Arabı Sizi və sizin əməllərinizi biz yaradırıq. o xoş əməllər nəzərdə tutulur qardaş. Bütün əməllərdən söhbət Bütün əməllər. Ondakı əməldə bu əməldə heç bir insan cəhənnəmə getməyəcək. Niyə ki? Da problem yox. Qədər məsələsi başqadır. Nəysə. Niyə? Çünki orada başqa məsələ var. Orada Allah Subhanahu taala təqdirdə bu əməlləri biz eləmişik. Prosta Allah bilib, bildiyini yazıb, sonra istəyib, sonra onu yaradır. Əslində sən Allah Subhanahu elmi ilə Allah bilib ki, sən belə eləyəcəksən, onu da sənə verir də. Allahın elmi ilə. Yox, bax. 20 yaşında bir dənə oğlan. Baya boydan. Söhbət ondura, bizə dəqiq. Baksor oğlan da, Avropa çempionu. 3 yaşında uşaq çıxsa, bəli. Sən bilirsən səndə olan elmə görə də bizdə də elm var axı bəzi hissəsi. Tutaq ki, mən bilsəm ki, bir dənə belə olsun bu aşacaq. Düzdür? Amız. Məndə olan Allahın verdiyi bu elmə görə mən bilirəm ki, o uşağı bu adam çeliyəcək də. Bu balaca uşaqdır. Bu da dünya çempionudur, boksyor. Və götürürəm nə kitab, qələmi. Götürürəm, yazıram ki, bu uşaqla bu adam bu gün çeliyəndə bu onu udacaq. Düzdür? Amma Allah Subhanahu elmi isə hüdudsuz olduğuna görə Allah Subhanahu hər şeyi belə, bütün dünyanın hər şeyi belə yazıb gələnə və təqdirində Allah Subhanahu məcbur eləmir və ya da ki eləmir. Prosta biz nə eləyiriksə onu bilib yazıb və onu yaratmağı istəyib və yaradır. Bütün əməllər necə ki Allah Subhanahu hər bir şey yaradıcısıdır. Hüceyrələrimizdən tutmuş saçımızı tükünə qədər hər bir şey əməllərimiz də Allah ya. Ancaq o deməkdir Allah Subhanahu bizə məcbur edir. Bu bizim öz əməllərimizdir. Allah prosta yaradır. Yəni, biz bu senaryodan qırağa çıxa bilərik. Yox çıxa bilmədik. Yox. Onda bizim günahımız nədir? Sənin günahın odur, sən bunu artıq eləmisən. Öz təqdiri Allahın elmi ilə hə. eləmisən. Ya, Allah prosta bilib yazıb. Yəni deyirəm ki, Allah sən yazın ssenari mən onu. Sən eləmisən də. Harda eləmişəm? Hələ demir, mən Allah qabaqda. Bəs mən sənin başı ah, bəxt edim axı uşaq məsələsi. Allah Subhanahu Bəs deyirəm mənim günahım nədir ki, Allah yazıb ki, mən Əli günah eləyəcəm. Nə günah? Bax, mən Allah nədir günah eləyəcəm? Allah sonra bilir axı sən günah eləyirsən. Allah yazanı mən günah eləmişdim. Qulaq, qulaq, yox. Yox, qulaq. Allah Subhanahu taala indi bu dəqiqə oturmuş burada. Bəli. Sabahçı şeyi bilir Allah. Bəli. Nə olacaq? Bəli. Mümkündür Allah yanılsın sabahçı şeydə. Xeyr, təqdirini dəyişsin. Ha. Tə mümkün deyil ki Allah təqdirini dəyişsin. Yox, yox, qulaq as. Mən başqa şey soruşuram. Allah Subhanahu yanıla bilər, sabah saat 4-də sən nə işlə məşğul olasan, bilə bil, bilmir Allah. Yox, təqdir dəyişilə bilər. Qardaş, sən mənim sualıma cavab ver. Təqdir qədər olunub bir şey. Mən olunmayan şeydən danışıram hələ. Bax, oturmuşam burada. Hə. Düzdür? Hə. Sabahları saat 4-də nə işlə məşğul olacağımı Allah bilir. Bəli. Hə, mən bilmirəm ki. Xeyr. Allah onu sən nə bilirsən? Bilirsən ki, 4-də inşallah plan çizmişəm ki, gedib Ayığı sən bilənməzsən, qardaş. Olsun nə də qardaş. Axı bilənmərəm də. Plan çiza bilərəm. Əgər yaşasam, tərcih eləyə bilərəm. İnşallah 4-də olacam Resco sarayın yanında dostuna. Qulaq. Abi mən onu deyirəm də. Onu deyirəm. Ha. Allah Subhanahu taala bu isə indi bilir onu. Düzdür? Məni yaratmamışdan qabaq da bilirdi. Bəli. Hər bir şey və onu sabah nə işlə məşğul olacam 4-də yazıb. Sabah isə mən gəldim, tutaq ki də biri gəldi. Bakı Kinot teatrında kimləsə görüşməli idi. Bir də belə getdi günah. Yox, yox, o simpatiya dinlə kim. Ha, getdi günah. Yoldan çıxartdı, zinə elədi. Bəli. Allah dünəndən yazıbmı? Ha? Bundan söhbət gedir. O demək deyil ki, onu Allah ona məcbur edir. Yoxsa Allah bilib və Allah Subhanahu yaratmısa məsələn ana eləməni təsdiq eləmirəm. Fail muxtar. Qulaqsa qulaq. Hə. Mən bilirəm fail muxtar. Sən etiqad mı? Söhbət ona gəlir ki, bu etiqadın batıl olmağını deyirəm. Yəni mümkün deyil ki, bax bunu burdan bura qoyunca bu yaradılışdır, hə, məxluqdur. Bunu da, bunu da, bunu da, bunu da, bunu da hamısını Allah yaradır. Mən də deyirəm. Bax bu demək deyil ki, amma Allah məni məcbur edir. Mən də deyirəm. Sokaq qutu. Mən də deyirəm. Bunda Firon necə cəhənnəmə getməlidir? Deyəcək ki, Allah mən sənin yazın ssenariyə oynamışam. Dünənləri Firon nəşinə məşğul olacaqdı, Allah yazıb. Bəs deyirəm Firon deyəcək ki, Papiron eləyib də Allah eləmir. Kukla teatrıdır da. Yox, kukla teatrı. Elə kukla teatrı. Kukla teatrı budur. Mən belə-belə eləməsəm, hə. sən belə-belə eləyəmsən. Yaxşı, onda əvvəlcədən Amma mən bilirəm ki, qurub əvvəlcədən qurub oturub aşağı. Yox, sən özün yox, sən belə sənə təyin olunub, sadəcə belə gələcək. Hə. Amma sənin seçim ver bax. Sənin demək dönmək kimləndir? Sən dönməyi də Allahdandır. Hər şey Allahdandır. Qulaq as, qardaş. Sən başa düşmüsən mən nə demək istəyirəm sənə. İradən var. Arkadaş, Cəbriyyun əqidəsi də Mötəzilə bilirəm də. Sənə Mötəzilə bilirəm. Cəbriyyun da mən Cəbərin inkar eləyir. İndi də Cəbəri, Cəbəri, Cəbərilər. Bunu inkar edirlər ki, yox insan Allah Subhanahu taala hər şeyi məcbur eləyib. Yəni qabaqcadan da yazıb, insanlar da oynamağa məcbur. Yox, məcbur edib. Hə, bu məcburdur. Sonra qədərlər deyirlər ki, sənin kimi. İnsan özü eləyir. Allah necə eləmirik? İxtiyar sahibi. Əbu Hüreyra ixtiyar sahibi o deməkdir. Mən özüm eləm. Allah məni məcbur eləmişik. Düzdür? Olmaz. Biz isə deyirik ki, xeyr, bunun bəzi hissələrində məcburiyyət var, bəzilərində yoxdur. Məsələn, ölüm. Allah Subhanahu sən məcbur demir axı məcburiyyət yox. Mən deyirəm bəzi hissəsində var, sən hamısını inkar edirsən. Yox. Yaxşı, onda ölüm ölüm mən də deyirəm ki, məsələn, babaq yarıqlas, qulaq. Bunu buradan bura qoyun. 50 minut qabaq Allah Subhanahu taala bunu yazmışdı. Peyğəmbər gəlib bildi ki, deyir, əlində alma var deyir. O boş söhbətdir. O şey hədis yoxdur elə. O və o tərəfdə rivayət hədisdir. Allah hədis onu danışmadı. O dəlildir. Peyğəmbər qardaş, qız sualımı mən deyirəm. Peyğəmbər indidir. Allah sual verim sonra. Mən bunu içə Allah istəsə mən istəyirəm yoxsa içməyəcəm. Denə. Müdə. Sən deyirsən ki, mən özüm içsəm içəcəm, içməsəm içməyəcəm. Yox, sən deyirəm. Mən bunu Mən deyirəm ki, Allah, Allah bunu artıq yazıb. Hə. Bax, içəcək və içməyəcək. Peyğəmbər bütün qeyddə xəbərdar idi Allahın elmindən. Yox. Qardaşlar, qardaşlar niyə qarışır? Qardaşlar, üçün geyimdə də aynı onda. Bu məsələ onda uzanır da. Hər bir dənə sözə nə faydası var ki onun? Qardaş, sən sual versən, bunu içim içməyir. Mən sənə deyirəm ki, bunu, bunu bu dəqiqə içib içməməyi Allah yazıb əvvəlcədən və sən Allahın yazdığı kimi eləyəcəksən. Allahın yazdığı mən oynayıram da, yəni. Hə, elə hə. Allahın yazdığı mənim oynamağımda nə günahım var? Mənim bu sualım. Söhbət ona gəlir ki, Allah sənin əməllərini bilib və bilib neynəcəksə onu yazıb. Allah sən məcbur eləmir. Qardaş, başa deyirəm. Mən ta ki məsim övladam doğulmuşam, 3 yaşım var. Hı. Allah deməkdən əvvəlcədən yazıb yazıb yazıb sonunda cəhənnəm adlı bir dənə mənbəyə gəlsin. Başa düşdüm. Hələ mənim 3 yaşım var ha. Başa düşdüm. Bu 3 yaşında şu an necə hava gedir ucu cəhənnəmə? Özü cəhənnəmə doğrudur. Başa düşdüm. Nə problem? 3 yaşında uşaq heç bir günahı yoxdur. O uşaq Allah Subhanahu bildir. Böyüyəndə cəhənnəmə düşür. Qulaq as da qardaş, qulaq as. Hə, Allah Subhanahu o uşağı yaratmamışdan qabaq bilirdi ki, o uşaq böyüyəcək. Hı kafir olacaq, Allahı inkar eləyəcək, bu əməlləri eləyəcək, bu əməllər nə eləyəcəksə onu yazır ona. Bəs onu niyə yaradırdı bunu? Bir insan niyə cəhənnəmi yaradır? Niyə cəhənnəmi yaradıb? Niyə cənnəti yaradıb? Bu isə Allah Subhanahu va Taala'nın hikmətidir. Sən Allahın yaradılmasına giriş Səlman kimi. Yox, qulaq, sən necə müsəlman kimi? Onda cəhənnəmi nə yaradıb? Yox, e, onu qulaq. Yox, demə, demə. Başqa söz. Yox, xahişim. Şey var. Agachado, chale. Agachado, está ah, depressa, oturmuyor. Klient oturmasın. Bir sənə sözü başa düşürəm. Problem yoxdur. Bir sənə söz. Qulaq as, qulaq as. Onda Allah Subhanahu cəhənnəmi niyə yaradır? İnsanların öldü əzab verir. İnsanların qulaq as da qardaş. Elədiyi xətaların Allah Subhanahu bilir ki, Firon kafir olacaq. Niyə yaradır ki onda? Cəhənnəmə atıb onu əzab eləməli. Döylə yaratmaz da. Daha yox qulaq as da. Sən məntiqlə. Məntiqlə. Qulaq as da. Mən, mən sual verim sonra. Məntiqlə bəyən Firavunu ilə yaratmaz da. Bir də vəbşə elə kim kafir idisə, cəhənnəmli idisə, onlar vəbşə təqdirdən yaratması. Ancaq cənnətləri yaradarlar, ta dünya şey eləyərdi. Absu axırda gedər də cənnət. Onda da heç cəhənnəmli şey yaradıb əzab verir. Və bu Allah Subhanahu hikmətidir və haqqı, batili, pisliyi, yaxşılığı ayırmaq üçün dünyanı yaradıb. Kəhf surəsi. Və həmçün təqdir, qədər Allah Subhanahu məcburusu var. Var qovlu qovlu qədər, var şəhəri qədər. Gəl bir-birimizə edəcəyim. Yəni sən qəbul etsən ki, mən burada ara. Mən qəbul edirəm, dəllim budur. Allahın e, yazdığı Allah Subhanahu Allahın yazdığı insana çıxanmaz. Mən e, burada araqçısam, Allahın yazdığı. Sən deyirsən ki, mən özüm yaradıram, mən deyirəm Allah. Yaradıram yox, ay qardaş. Deyirəm ki, mən özüm bu işin icrasıyam yaradan kimdir onu? Hər bu məxluqdur bunu. Stəkan Allah yaradır. Qardaş, Allah yox yox, feil. Mənim əməl, əməl məxluqdur. Yoxsa Allahdır əməl? Əməl fiildir, əlbəttə məxluq. Allahdan başqa nə varsa məxluqdur. Əməli kim yaradır? Allah. Sulu qurtardı. Amma əməl, əməlin təqdirini kim qurur? Təqdirində təqdirində sən eləmisən. Allah prosta onu sənə yazıb və yaradır. Ya biz eyni şey deyirik, ya da mən bilmirəm. Amma mən saat 8-də durub bazara getməliyəm tezdən. Yox, mən dediyimdə problem var. Yox, qulaq as da. Deyirəm də mən sən problemin nədir? Hı. Səhər tezdən durub bazara getməliyəm, alver eləməliyəm, 8 mal almalıyam. 5 manat pul qazanmalıyam elə. Hı. Hə. Səhər saat 8-in yarısı zvanok vurulur. Düzdür? Hı. Mən də zvanokun başına bir dənə şilləni qoyuram, təzədən yatıram. Hı. Getmirəm bazara, 5 manatımı da almıram. Hı. Hə. Dururam, deyirəm ki, Allah mənim özümü kəssin. Düz fikirliyim. Yox. Necə düşüb? Allah bu cür yazıb. Aha, Allah səni bu cür yazıb. Hə. Bu əməlini də Allah yaradıb. Hə. Ancaq təqdirində Mənim... sən bunu özün eləmisən. Allah tə... hələ səni yaratmamışdan qabaq. Hə, Allahın elmi ilə, ha kişi, başa düşmür bu. Allah bilir də sabah yox bir gün nə olacaq. Hə, hə, sonra ağlı insana niyə verib Allah? Onda bunlar nə lazımdır? Ağlı sənə niyə verib? İbadət eləmək üçün. Üzr qoydunuz yazıb. Ağı verib sənə. Hə, ağı bəs ellər şey qoysan. Ağı bəs ellər. Bilmirəm, İslam dədir. Yox, bilmirsən də danış. İslam İslam Respublikası. Mən bilmirəm qardaş. Ərəb dövlətləri İslam dövləti. Lap İran olsun, lap hər halda. Dəxli yoxdur. Bir dənə sual, o sual verib. Qoy sən onun sənin üstünə gəlsin, sənə cavab. Allah sonra ağlı yaradır. Hə? Ağıl bəs eləyir şəriətlə, hər bir şey bəs eləyir bilmirəm, sual verin sizə. Yox, mən sənə mən sənə cavabını deyirəm. Bu yazıq işdir. Ağı bəs eləmir hər şeyə. Ona görə Allah rəsul göndərib, kitab göndərib, sənə bəyan eləsin. Bəs eləsəydi, bəs eləsəydi onda kim kimi görsən əlimiz ot deyim, bax bu bu cəhənnəm. Çünki ağıl var, şurada ki. Bunu özü eləyən isə sən ağıl əsasına verməzdin də. Hə. Burada heç bir şey yoxdur. Bax bunu buradan bura qoymağı, bunu buradan bura qoymağı. Məntiqlə götür. Nə nəsən elə. Bu qədər elə məntiqdir. Bunu bax. Mən bir dənə soruşum. Bunda bu dünyada məhkəmələr niyə yaranır? Bizim türmələr niyə yaranır? Sonra elə bütün məhkəmələr yaratmazlar. Nə var ki, onu, onu qədərə nə ad qoyarlardı ki, da Allah hüzur yazır. Onun qədərə nə bab ay desinlər. Yəni ki, məhkəmələr ona görə olmazdı ki, türmələr ona görə olmazdı ki, bizim dövlətdə, ümumiyyətlə İslam dövlətlərində niyə görə türmə var? Allah heç kəs heç kəsə qınamazdı da. Qınamazdı da. Deyər ki, mən sən getdin filan kəsə namazı qılırsan, mən səni qınamıram qardaş. Sən Allah yazı səndən mən. Bəli, şəriətdə ümumiyyətlə türmə yoxdur. Nəsə barmaq kəsmək yoxdur şəriətdə. Barmaq kəsməyin türməyə nə ailə? Deyir barmağı doğru elədim, çağırdı, e, tətbiq etdi. Türmə deyirəm nə kəsə? Çıxdın getdin. Bax bu yazığın nə günahı var? Nətər yəni nə günah? Qardaş, Allah yazıb ki, verir. Yox, yox, sakit ol bilən qula. Yaxşı, sən deyirsən kim eləyir onu? Bu öz ixtiyar sahibindədir. Çünki yəni əməl elə. Bax qardaş, Allah gücü verib buna. Razıyam. Yaradan kimdir o əməli? Bunun o baraqmaqlarını Allah yaradır. Yox, yox, yox, bax, bunu etməli ona kimdir? Ağıl Allah yaradır, belə. Hər şey Allah yaradır. Ağıl nə üçündür? Ağıl insanı idarə edir. Onun üçün ki, odun içinə girmə. Ümumiyyətlə, var belə şeylər, var bəzi şeylər. İndi gedir, girir odun içinə, bunu Allah yazır. Yox, yaxşı, kim yazır? Allah, mən deyirəm, Allah, sən də yazır. Qardaş. Allahdan qırağa heç kim çıxa bilməz. E, Nədən? Hər şey yazılıb. Allah o qədəri qələmi yaradıb. Qələmə nə əmr edir? Allahdan. Yox qulaq, qələmə nə əmr elədi? Yaz qiyamətə qədər nə olacaq? Necə yəni sən deyirsən ki, yox qulaq. Yaz yəni o ki, onlar nə iş görür? Yaz. Bax içki tirbini. Hə? İçki tir. Bu feil, feil axı məxluqdur. Bu feil məxluqdur. Məxluq son kim yaradır? Kim tərəfindən məxluq? Yox, yox, mən yaradıram. Mənim əməllərim özü xaliqdir, məxluqdur. Qardaş, ölülər kim yaradır? Ölülər kim dirilir? Allah. Fəqət Allahdan başqa bir şey öldürə bilər. Yox. E, İsa əleyhissalam dirilir. Necə? Nə dirilir? İsa əleyhissalam ölü öldürdü. Sən kim deyir ki, İsa heç vaxt öldürməyib. Allah dirildir insanları. İsa əleyhissalam. İsa əleyhissalam səbəb o. Hə, İsa deyib Allahın izni ilə diril, Allah ona vəhy edib. De ki, diril. İsa belə eləyəndə Allah onu dirildi. İsa kimdir ki, onu dirilsin? İsa qardaş. Hə. Nərdivanı qoysan, quyuya düşmədi. İstəsən sən el məsələni gətirmə, şəriət. El duru elmdir qardaş. Tərəfə nəfəyə çıxır. Bu riba bundan. Allah deyir ki, sənin və sənin əməllərin. Hələ yenə deyirəm, onun içinə girmirik də qardaş. Bu çünki mən Allahla danışmıram. Mənbəyimiz hələ mənbəyin yarım çıxanda. Yaxşı, yaxşı bunu qoy qırağa. Qoy qırağa. Yəni mən deyirəm ki, sən mənə hansı bir Sən burda Allahdan qeyri yaradan var. Sən bir ziyanlı dinə gətirmək istəsən, bu cür danışsan, o bu cür İslamdan qaçar. Mən maraqlandırmır ki, mənə Allah nə əmr eləyib onu çalır. Onda İslamda aqressivlik var. Niyə? Allahın mən hər şey Allahın nisbət eləməliyəm. Sən mən sən deyirsən ki, Allahdan Allah gətir bu cür təqdiminə ki, Allah bu cür sənə deyir, bu cür olur. Sənin xəbərin var, sən deyirsən ki, bunu mən belə-belə özüm eləyirəm. Bəs nətər? Yəni sən demirsən ki, Allah yaratmır, mən yaradıram. Mən deyirəm Allahdan xaric eləyirəm onu. Yaxşı, bunu yaradılıb axı bu. Bu məxluq. Yaradanı belə-belə mən eləyirəm. Abi bu bunu demirəm, yəni bu hərəkət var, bax bu hərəkət. Hərəkəti Allah mənə verir, amma hərəkətin nə cür olması məndən asılıdır. Allah vermir, Allah yaradır. Ha, yəni yaradır. Allah yaradır bu hərəkəti. Allah o hərəkəti yaradır. Allah o hərəkəti yaradır. Bəli. Mən də onu deyirəm. Hərəkətin nə cür tətbiqi mənim ixtiyarımda qoyub. Aşı tətbiq elədim. Axırı bunu Allah yaradır. Ay qardaş, inkar edirəm mən yaradır. Bəs mən, mən onu deyirəm. Sən nə deyirəm? Deyirəm nə olsa Allah yaradır. Sən onu inkar edirsən ki, onun nə cür tətbiqi də Allahdandır mən sənə deyirəm ki, nə cür tətbiqi Allah Subhanahu prosta bilib yazıb, məcbur eləməyib səni. Allah Subhanahu bilib ki, sən bunu belə eləyəcəksən. Buna mən, mən məcburam da ona. Məcbursan deyilsən, qardaş. Özündən sual verirsən. Demək Allah bu cür yazıb sənə sual edə bilərəm. Sual verməsin. Ola bilər ki, məsələn, deyək ki, əzəli və əbədi elmi ilə Allah bilir mən. Ha, mən onu deyirəm. Əzəli və əbədi elmi ilə Allah bilir mən. Mövzu onu yazıb. Əvvəla hə, mənim dünyaya yox yazmaq ayrı bir şeydir. Yox, ya, qələm var axı. Qəza qədər ayrı. Qəza Allah məsələn sifətləri var da, əzəl və əbədi elminə bilmək aid, indi siz bilərsiniz, onun bir dənə adı var. Allahın əvvəl və axir. Bilir. Amma yazmaq, yazmaq adına da ki, yəqin ki, Allahın başqa bir adı var. Ki Allah alim də, alim, hər şey bilən. Amma əzəli və əbədi elmi ilə Allah bilir mən nə olacam. Məni dünyaya göndərib, sonra siz deyirsiniz ki, axı Əli də deyir ki, axı Allah Dünya göndərməmişdən qabaq nə oldu? Bax, Allah sonra bizi yaratmayıb. Heç nə bir şey yaratmır. Məsəl üçün, heç nə deyəndə Allah sonra şey yaradıb. Prosto biz bildiyimiz vaxtdan da Allah sonra şey yaradıb. Prosto biz nəyi bilirik, onu bilirik. Bizdən qabaqda, Quranda gəlməmişdən qabaq, hər bir şeylər yaradıb. Mələklərdən də olsun qabaq, hər bir şey, həmişə yaradıb Allah. Söhbət ondan gelir ki, Allah subhanədə bizi yaratmamışdan qabaq, kainatı yaratmamışdan qabaq, mələkləri yaratmamışdan qabaq, neyinə də qələm yaratdı. Qələmə nədir? Deyir, yaz. Qədər ucu. Yaz nəyi? Qiyamətə qədər olanı. Bu şeylərin hamısını Allah yazıb, bunu qırağa çıxmaq mümkün deyil. Və bunları yaradan da Allahdır. Prosta söhbət ona şey, Allah subhanətə, mən bəl onu görürəm ki, hamı bilir ki, məsələn, bir uşağı bir dənə qoysan, bu mənim elmimdir, o uşaq uzanacaq edir, körpə uşaq. Bunu, məsələn, mən götürüb rüçqə ilə yazıramsa, işdən qabaq bunu yazıram. Ancaq Allah subhanətə mümkün deyil yanılsın, mən yanıla bilərəm. Başa düşdüm, məsələn, Neftçi ilə Barcelona oynasa, Neftçi uda da bilər, uca da bilər. Mən yazıram udzur. Amma ola bir Neftçi vurdu, mən yanıla bilər, Allah yanılmır. Ona o baxımdan Allah subhanət hala deyib, yaradıb, yazıb və yaradır. Çünki əməl daha var razıyam. Bəli, Allah əzəllərdə deyilmi? Yəni bu amma yazılar məsələn. Yox, yox, otur. Yan, yan, yan, sən otur. Qardaş, Əli, Əli. Sual vermək. Mən sənə deyən sözdür. Bəxtim sahibə sual vermək, mən sənə sual vermək istəyirəm. Sahib qardaş bəxtim bu söhbət əsasında ayrı uzun gəlmədi. Bax deyirsənsə ki, əgər əməli biz yaradırıqsa, əməli biz yaratmırıq qardaş. İcrasının hə, ixtiyarı bizdən asılıdır. Hə, deməsən ki, yəni, yox, qoy bir dənə söz deyim də, mən ayəni deyim ona, bir dənə ayəni deyim sənə. Bax, Quranda bir dənə ayə var Qiyamət surəsində. Allah deyir ki, deyir, "Yunəbbəul insanu bimə yawmaizin qaddama və əxər." O gün insana əvvəl etdikləri və axırda edəcəkləri deyiləcək. Yox, yox. Elə də öyle ayədə. Qiyamət var. O deyim, yox, yox, o demək deyil. O ayədə başqadır. Ayədə ona qədər ayədə. Bizə saat, mən nə deyim? O yüzdən sonra insana geriyə buraxdıqları və nəyə qabağa keçir onu bəyan. O başqa ayə var deyir ki, sizi və sizin əməllərinizi Allah yaradır. Sahih. Başqa ayə var deyir ki, onlar bayquşu dəyər gətirərlər, nəmli eləyərlər. Yəni Allah Subhanahu o başqa ayə deyir, hər bir şey Allahdandır. Xeyir də, şər də Allahdan. Bənim üçün qədərin şərti də budur ki, iman etsən deyir, xeyir də, şər də Allahdan. Prosta şəri Allah səni məcbur eləmir. Allah bir prosta yazıb və onu yaradır. Sadə getdi. Sənin o boks məsələn var. Biz onu qəbul edinə üçün. Belə mən sənə gidə bilmirəm. Sən biz deyirik ki, o boks o 3 yaşında uşaq o yekəzəpə kişi ilə hə. çıxsa, yekəzəpə kişi vurub hə. öldürər. Təzən ona görə ona günah yazılır. Yox, Problem yoxdur. Yox, günah o vaxt yazılır ki, Hı. mənim bilməyim səbəb olmalıdır ki, 3 yaşında uşaq çıxsın, dədəsi boydakı ilə dalaşsın dalaşsa, ölsə, zədə alsa, mənim bilməyim ona səbəb deyil. Bu çıxmasın, döyüşməsin. Biz Ay, çıxmasın yox, biz bilirik ki, çıxmasın da döyüşməsin. Prosessən nə olacaq? Çıxmasa bilirsən nə olacaq? Bilmirsən axı. Allah bilir, mən, mən, mən bilirəm ki, oxumasan iki alasan. Başa düşdüm. Oxumasan. O demək ki, sən oxumamalısan. Oxu 5 al. Başa mən bilirəm oxumasan 2 alasan. Amma axırda sən bilmirsən axı mən 5 yazdım yoxsa 2 alacam. Nəsə axı. Qardaş, axırda fəaliyyət biz bunu deyirik ki, axır fəaliyyətdən. Qulaq, qulaq. Bax, biz mi deyirik? Mən gedirəm imtahan verməyə. Hə. Hə. İmtahan verib 5 alacam, 2 alacam, hazırlaşıram hər bir şeyə. Hə, hə. Onu hə. bilmirəm ki. Səbəblərinə yapışmışam. Hazırlaşmısansə hazırlaşmışam hər bir yox. Nətər 200 verə bilərəm? Bilirəm, yox 2 3 üstəgəl 2 4. İmtahanı kiçikləşdir. İmtahan bir sualdan ibarətdir. 2 üstəgəl 2 bərabərdir. Mən bilirəm ki, siz cəmaatı yorursunuz. Əsas məqsəd. Ümiddən danışmırsınız. Elə ancaq belə bir şey. Deməli, onda hamının əməlini bilir də, şuur verib deyir ki, Allah günah eləmə. Deyil, hə. Düzdür, bilir. Yox, mən başqa şeydən deyirəm, söz sual verirəm. Yaxşı. Yəni onda Allah heç kimi cəhənnəmə göndərməzdi. Hamıya deyirsən günahı da, məsəl üçün mən namaz qılmıramsa, sən namaz qılırsan. Deməli bu Allahın fikridir ki, sən qıl, mən qılmayım. Yox, mən şuur verib, şuur verib, mən o şuurla fikirləşməliyəm ki, qılım qılmayım. Yox, sən mənə izah etsən, sual ver. Mən onu başa düşmək istəyirəm ki, məsələn, mən onu axırda cəhənnəm cənnət olmasın da, elə Allah cənnətə getsin ki, Allahın başa işidir də bu. Allah Subhanahu taala bizim hamımızı burada cənnət cəhənnəmlikləri hamısını bilir. Bilir, yəni özün yaradırsan onu da. Biri narkoman olur, biri Ha, Allahdan qeyri yaradan yoxdur. Başa düşmüyor. Onu mən o mənada demirəm. Yalandan demirəm. Sən bir nə bilirsən, nə görsən, nə edirsən? Kağız üstünə görə bizdən bilir. Qardaşdan qeyri başa düşmür. Bəs sən əməl edirsən. Pis əməl. Bax pis əməl edirsən. Hə? Pis əməl edirsən. Bu əməli etmək feildir. Qardaşlar tələsəcəm ki, fərqlidir. Tövhiddən danışın, qutarım. Yox, anlar var idi ha. Hə. Ki peyğəmbər sallallahu sonra kim olmalıdır? Bizim nəzərimiz bir ki, sədrim yenə. Eynən peyğəmbərin özü olmalıdır. Quranda da o nəsranilərin söhbətində ki, o məşvərət baş tutmadı. Məşvərət baş tutmadı. Məşvərət baş tutmadı. Allah bizimdən bizdən gətirsən də sizdən gəlir. Bizdən gələndə 50 gəlib, zaman deyirsən? Yəni onu inkar edirsən sən. Nəyi inkar edirəm? Burada nə var ki, yox, heç nə. Peyğəmbər e, pe Allah Taala peyğəmbərin özünə kimi nisbət verdi? Əbna ana. Özünə yox, biz deyim. İkisini də elədik. Yəni bax, bax. Allah Subhanahu deyir, peyğəmbər özü götürüb. Ha, 50 e, də özünə aparır. Övladları, övladlarınızı kim gəldi? Allah Subhanahu taala qulaq asın. Övlad deyəndə kim gəldi? İmam Həsən, Əli, İmam, İmam Həsən əsərinə İmam Hüseyn əsərinə. Misal hardan çıxarmısan? Təbərsi yazır mən. Özüm gözümdən oxumuşam, istəsən gətirəcəm. Bu Təbərsi yazıb ki, tarixisini də təfsirində də. Problem yoxdur, gəlsin, gəlsin, problem yoxdur. Nisa ənə və Nisa əqində xanım Fatimə Zəhra gəldi. Düzdür. Ən füsana siz Əvlədənə niyə gətirməyib? E, nə? Əvlədənə Fatimə niyə gətirmiş? Övladı da bu qadın qadından danışır da. Əbna ənadı gətirib də İmam Hüseyn. Niyəsin? Çünki iki də Allah danışır. Məndən nə soruşursun? Yox, mən Allahdan sonra Allah elə deməyib axı. Təfsirdən təbii gedir. Hə? Allah sözü uşaqlarınızı gətirin. Hə? Qadınlarınızı gətirin. Qadın zövcələri və özünüzü gətirin. Kim gəldi səndən soruşur? Özünüzü gəldi. Özünüzü gəlib də. Əli gəlib, o zaman gəlib, problem yoxdur. Düzdür. Bizim məntiqimiz budur ki, peyğəmbər sallallahu sonra peyğəmbərin eynən özü olmalı ki, dində problem çıxmasın. Fəqət peyğəmbər olmasın, buna vəhy nazil olmasın, buna cavab. Sən bunu dəlil götürsən ki, əli olmalıdır. Bunu dəlil götürsən. Qısa da qısa. Bəli, bəli. Mən də sənə başqa bir dəlil gətirirəm. Daha dəhşətli. Aha daha belə şiddətli. Bir də ki, peyğəmbər mənzilə hədisi. Demək istəyirdim də zərər yoxdur. Götürüb özünü, əlini götürüb. Harda oldu? Hücrə, hücrətdə. Yox, bir dənə hücrə. Peyğəmbər niyə əlini götürmürdü? Ölümünün müqabilində kim vurdu? Qardaş, Peyğəmbər həyat təhlükədə idi. Düzdür? Arxasına düşmüşlər müşriklər. Peyğəmbər Əbu Bəkr'i götürüb. Tövbəsin. Dövlət tərəfindən cərimdir. Söhbət ona görə bu məsələdə də mən deyirəm ki, bu ondan daha yüksək olduğuna görə Əbbakır olmalı idi ondan sonra. Hə. O peyğəmbəri götürmək bu nə deməkdir ki? Yox, mən sənə deyirəm də sənin məntiqinə görə onda Əbbakır olmalı. Yox, orada ayədə deyir axı özümüzə burada özümüzə demək bax ona. Yox, baxın yoxdur. Özümüzdən olsun, nə olur olsun. Sən deyirsən ki, o ayə xilafətə dəlil deyil. O ayə prosta ayədir. Qardaş, sən bu sözünə tövbə sözü 40-cı ayədən gətirsən də. Mən ümumiyyətlə gətirəm. Sən problem yoxdur. Problem yoxdur. Ha, problem yoxdur. Tövbə 40-da ki, bir dənə ayəni deyirsən, qutumuza tərcümə edirəm. Mən sənə oradakı problemi göstərdim. Yox, orada problem yoxdur. E, sən o o nə problem var ki? Yox, yox, sən də elə. Ora o ikisinə Allah Taala ha o ikisindən biri ürək dirək verir, o ikisindən biri. Düzdür? Ki Tam zaman ona deyir ki, şey üzülmə. Lə təxsən üzülmə, düzdür? Oradakı kəlmə həmin o Yusuf əleyhissalam ki, zindanda qalırdı, o 7 nəfərlə. Həmin o kəlmədə də işləmir. Söhbətçi. Yəni burada dəlil yoxdur ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Yox, dəlil var da. Əbu Bəkir götürəm, saxlama mən dəlil götürəm. Mən yox, çünki deyirəm məsələn, buna görə götürüb aparaq Əbu Bəkir qalar qorxar, bir də Müslüman peyğəmbərə gəlir, o tərəfə gəlir. Qulaq as, bir dənə. Sənin məntiqinə görə ki, bir dənə peyğəmbər sallallahu əleyhi söhbətə əlini aparıb, mən də sən deyirəm, ondan da şiddətli məsələdə Əbu Bəkir aparıb ondan şiddət məsələdə Əbbəkir ölmür, ölmür aparır ki, peyğəmbərin can əlimizdə qalmasın. Qardaş, Əbbəkir aparır. Niyə əlini aparmır? Bizim nəzərimiz budur ki, Peyğəmbər sallallahu yerində Əli əleyhissalamdan başqası layiq deyil idi. Yox idi. Yox, yeri yox, yox idi qardaş. Yox, yerində yox, özü ilə, yeri boş yerdə necə çıxıb oradan? İndi ikinci, bu bir. Gedəndə ona görə gedib ki, qəbul eləsin, bir dənə qəbul eləsin onu. Yox, nəyi qəbul eləsin? Yox, eləmirəm qardaş, nəyi qəbul elə? Ölümün ölümün ölümün ölümün cavab vermək istəyir. O da cavab vermək istəyir. Ölümə baxmaq lazımdır. Qardaş, Peyğəmbər sallallahu ölümü daha təhlükəlidir. Bəli. Yoxsa getmək ölümü daha təhlükəlidir. Ölümü daha təhlükəlidir. Ona görə deyir, öl <laughs> öz yerini heç kimi qoymayıb da gedə bilərdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və e, heç kimi qoyma, onun bəm şəhərə yaxın gəldilər pastel. Demək Peyğəmbər səhv gördü. Yox, kim sən deyirsən, qoymayıb gedərdi də, qoyma da bilərdi. Orada problem yoxdur. Söhbət ona gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özünü özünü dostunu dost kimi, yaxın kimi niyə əlini qoyub Əbubəkri götürdü səfərə. Sən əlini ona e, onu deyir. Hə. Əlini ona görə qoy ki, peyğəmbərin ölüm o yatağında Əlidən başqası layiq deyil. Bəs səfərə layiq kim idi? Səfərə də layiq deyil idi qardaş aparır. Hardan çıxartdı? Ona görə hə, aparır. Əlilərdən çıxartdı. Bəs sən hardan çıxartdın ki? Məsələn 30 ayə. Ayə, ayədə belədir. Nə deyir? Ayədə Allah deyir, Əbəşir yox ayədə Hər kəsə hicrətə əmr icazə verdi. Ömər hamısı hicrət elədilər. Əbubəkr saxlayıb. Mən mən inkar eləmirəm ki, Əbubəkr aparmaq vəhidən qıraqdır. Saç da. Onu inkar eləmirəm hə, deyim sonra. Peyğəmbər vəhn hərəkət eləyib. Yol yoldaşı kimi, dost kimi özünə Əbubəkri seçib ona aparıb. Talqin. Ayə harda yazışır? Orda dost kimsə işləyir. Necə? Ayədə gəlib ki, 12 nəfərdən biri. Abakır götürüb özünə. Boş niyə düşmən özünə? Dostluq aparır. Ağa qardaş, götürmək çox şeyə görə ola bilər. Bu elə bir dostu. Yaxşı, o söhbətə də çox şeyə görə aparır. Harda yazışır xəlifədir? Ayədən gətirdi. Ənfus, mən sənə bir dedim ki, peyğəmbərin özü. Ənfus sənə xəlifə. Ay qardaş, mən sənə dedim ki, peyğəmbərdən sonra Mən sənə dedim ki, peyğəmbərdən sonra insan peyğəmbərin özü kimi olsa nətərdir? Sən dedin yaxşı. Mən də sənə dedim peyğəmbərin özü kimisi var. Niyə görə peyğəmbərin öz kimisi dura-dura biz başqalarını üz tutmalıyıq? Bizim məktəb peyğəmbərin özündən gəlir. İndi sən sən e, mən qutardım. Sən peyğəmbər sallallahu özündən gəlir. Eynən peyğəmbərin özü kimisindən gəlir. Demədim hədislər rivayet eləyir, rivayet eləyir ondan gəlir də peyğəmbərdən gəlir. Hədis yox, ayə gətirdim qardaş. Yox, yox, qulaq. Hədis Quran deyəndə Quran yox. Quranla aydın da, Quran qalır. Bu ayə qalır. Ayədə böyük məntiq var. E. Əgər hə. e, Əbu hə, Bəkir orada oxuyur. E. Yox, onu deyir. Yox, sən sən o çap başı sağlam. Yox, orada qorxmaq yoxdur, təksən var. Hüzünlənib peyğəmbərə görə. Hüzünlənib cəhənnəmdə də deyir, olsun deyib qorxub. Bilmirəm, hüzünlə təksən. Yox, peyğəmbər səm üzülür. Şey, ay, ay nə deyir? Əslində Abba peyğəmbər Allah tərəfindən peyğəmbərə görə necə üzülə bilər? Peyğəmbər Kim peyğəmbərə görə üzülür? Yox, peyğəmbər qulaq as qulaq. Yox, nə deməksən ki? Nə deməksən ki? Orda nə var? Burada deyir ki, əvvəlki peyğəmbər kimi insan, əvvəlki yanında ola-ola qorxurdu. Allah əvvəlki təskinlik verir. Qorxmaq yoxdur. Birinci Allahın təəssüf. Qorxaq yoxdur. Hüzünlədir bəs. Necə? Hə? Hüzünlənir, Peyğəmbər birdən öldürərlər. Ona, ona görə qorxur. Bəs nə və ona görə də. Nə görsən qardaş? Gülməyə ona görə gəlmir. Qardaş, biz nəyə görə? Qardaş, mən Peyğəmbər bilə bilər ki, məsələn, qoy desə görə nədir? Qoy qədər, hə, qoy görən sərdən nəsə demək. Çünki yəni peyğəmbər deyirsiniz ki, qorxurdu ki, peyğəmbər məsələn ölərdi, düz deyil. Deyəsən yəqindən ki, hicrətində peyğəmbər dedi, elə ölən idisə peyğəmbər orada yatıb ölərdi. Elə onda peyğəmbər sən niyə çıxırdı ki, onsuz da Allah onu. Hə də, özünüz dediniz. Vəbşə niyə çıxırdı ki? Özünüz dediniz ki, qorxurdu. Peyğəmbər niyə hicrət edir? Allah son Quran ki, hə o səni qoruyacaq. Allah sən ki biz səni qoruyacağıq onlara qarşı. Ayə. Qulaq, sual cavabıma, sualıma cavab. Ki, Allah qoruyur. Doğru da. Qulaq, qorumurdu. ابونا ناشر ايوه صحيح صحيح صحيح علشان məhz deyil Allah Subhanahu rəhim vaxtısı xilas. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qoruyurdu kafirlərə qarşı. Cəbrayil sən pastanın yanında dəvə şəklində quç xırabcı əhləcən. Da Peyğəmbər niyə izlədi? Qalardı Məkkədə dəvət edir. Abu Talib ki, o ölərsə, öldürülərsə dinimizdənmi dönəcəksən? Görsən? Ayə gəlir. Sən nə danışırsan? Bu hamısı şərtlərlə. Sən mənim şərtimi qəbul edin ki, peyğəmbərdən sonra öz kimi olsun, lap yaxşı. Mən də sənə eynən peyğəmbərin özünü göstərdim. Sən mən də gətirdim ondan da. Hələ kim ondan ondan üstünü gətirdim mən. Hanı harda? Özüdür burada. Bəli. Peyğəmbər özü nədir? Peyğəmbər ölüm ayağında yanında olan gəlir. Ay qardaş, peyğəmbər özüdür. Mən həyatım təhlükədədir. Sən də varsan, bu da var. Hə. Yox ular. Bunu götürürəm ki, bu sənin. Ola bilər mən heç vaxt belə ən pis momentdə 2 dənə düşmənim olsun. Biri biraz mənə mehriban olsun, onu götürüm aparım. Düşmən yox, qardaş. Mən mehriban. Dost, iki dost. Qardaşdır burada dost, qardaş. Qardaş ənfus ona yazır. Hədislərlə gəlir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Abbaqın dostu. Mən sənə Qurandan başladım. Nə olub peyğəmbər? Yalnız nə olub? Qardaş, yox Qurandan gəlir. Kürəkən olub da. Hə. Nə olub dünyada nə olub? Peyğəmbərlikdən qabaq nə olub? Abbaqın peyğəmbərin nə olub? Dünyadan qabaq, Ayşədən qabaq. Dost olmuyor. Bir yerdə böyümüyüblər, ticarət eləmirlər. Siz deyirsiniz qardaş. Yox, sən nə deyirsən? Yaxşı. Mən mən sırf Quranı deyirəm ki, yox, yox, Qurandan hələ Qurana girməmişik. Sən yadıma salırsan, sən deyirsən bizə hələ Qurana girmiş. Gətir görüm Əbbakır nə işlə məşğul idi peyğəmbər. Sonra çıxdı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Mağazını var, tez-tez mağazını. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə onun əlaqəsi nə idi? Heç bir əlaqəsi olmayıb bizim məqdəmizə. Yəni o bir də bir gətir kitab dəli. Nəyə gətirir? Olmayan şeyi nəyə gətirir? Çünki kitabınızda belə şey yox. Olmayan şeyi nəyə Sənin kitablarında tarix kitabı. Sən belə adı götürün. Yox, söhbət ona gəlir. Sənin tarix kitablarında Abu Bakr haqqında heç nə yoxdur. O tarix kitabı kimdir ki o? Var, e, nə yazılıb? İslamdan əvvəlki olan tarix o var. Yəni sən deyirsən. Oxumusan, bəyənmisən həyat. Qardaş, sən konkret bir fikir deyirsən. Sən mənə hə, mən şey var bu da başa qaytarıram da. Qaytaraq əvvələ demisən, görək nə var, nə yox da. Hə? Mən də deyirəm qaytardıq. Peyğəmbər Əbu Bakır kim idi? Sən fikir. Əbu Bakır elə niyə götürüb onu dost? Burdan söhbət gedir. Məqsəd odur. Çünki dostu olub o. Uşaq vaxtından bir yerdə böyüyüb, qızını da ona verib. Onun can bir qəlb bir dostu olub. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona özü ad qoyub, Abdullah adı qoyub. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qardaş, yəni ən çətin ad qoyub. Bütün insanlara da hicrət edəcəyiz da. Hicrət eləyəndə də hamını göndər Əbu Bakr saxlayıb. Qardaş, peyğəmbər Əbu Bakr saxlayıb, Əbu Bakr da dəvələri onun üçün saxlayıb və peyğəmbər sallallahu ölüm ayağında ən çətin anda Əbu Bakr qoluna tutub, "Gəl sən mənlə gəl." Yox, yox. Fəqət Əbu Bakr ad qoyur. Yox, adı yox. Bu Özbəkistan dövlətindən qardaş, canı birdir, qardaş, sən hara çıxırsan? Nüfus canı birdir. Mən sənə nüfus canı birdir. Bizim bizim demək. Nəfs bizim deməkdir. Ənfus sənə yəni- bizdəndir. Da iki nəfərin canı birdir. Saçdı, saçdı. Ənfus sənə tərcümə yazın. Biz özümüzü. Elə şey yoxdur. Bizdən və sizdən. Ənfusakum nədir onda? siz özünüzü. Yəni ki, orada kim gəlsə onun canıdır. Nədən hər kəsin ayrı canı var, ayrı da ruhu var. Ayə tərcüməsi bizdən və sizdən. Qardaş, deyim biz nədən də? Biz gəlib, cəm gəlib. Peyğəmbərə. Qardaş. Qardaş. Qardaş. Əvar kə və var var var ənə var nəhnə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, üstdən. Qardaş. Mən ümumiyyətlə bu zəmində olan mübahisələr varsa, bu gün cədələ gəlib çıxır mübahisə şəklində ki, orada heç qəbul eləmir. Gedir belə bəyədəb çıxsa adam bir-birinə nəsə yedirtmək. Amma bu mübahisələrin bu zəmində bu şəkildə ümumi qulaq asmışam, hər iki məzhəbin məs şey nədir bu? Nöqtəsi birdir. Orda e, əhl-i sünnə məzhəbin alimin mübahisəsini qulaq asmışam. Bəli, qəbul edir ki, orada peyğəmbər hansı alim? Hansı hə? alim? Mən bu mənim gedirəm. Mən qulaq asmışam şəxsən. Mən telefonda təzə silmişəm, disk şəklində, düz istəyirəm. Mən nə demək istəyirəm? Bu söhbət, qardaş, yəni həll olub, qutarıb. Onların əl ilə salama vaxtı gətirdi mənim. Ümumiyyətlə hər şey həll olub belə. Hə? Belə gətirib qəbul olunub, qəbul olunub. Söhbət burada nədən gedir? Qardaş, lap tutalım ki, belə götürüb qoyaq. Mən istəmirəm qarışmaq xüsusilə yenə də. Yox, demək istəyir ki, peyğəmbərin yeri, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Əbubəkir də üzü üstə, Həzrət Əbubəkir qoyaq bir qardaş da təsir qoyaq. Peyğəmbər dünyadan gedəndən sonra dan söhbət gedir. Sən yəni demək ki, tövhid olunur. Bəli, bəli. Deyir ki, peyğəmbər sallallahu dünyadan gedəndən sonra dörd dənə şəxsiyyətin arasında müxalifət var ki, hansı birinci, hansı ikinci. Başa düşdüm. Məqdə uzanacaq. Tarixə sənin təqidəvə görə sahabələr bəli, bəli. Mənim əqidəmə görə qulaq as da qardaş. Bunu bir dənə qulaq as. Mən istəmirəm, istəmirəm. Mən demirəm ki, mən sənin əqidəvə görə kafir sahabələr mötəbər olsa sorulursa, mən sual verib başa düşmək istəyirəm. Uzanır. Çox qardaş qalsın. Çox xahiş edirəm. Çox tezləşdirəm imkanını. Mən deməyim odur ki, bu söhbətlər ki, burada oldu, bunlar hamısı olunub. Söhbət hə, bunu bildik. Hə. Yəni ki, o xəlif 4 dənə əsas o mübahisə kim birinci kim ikidir. Söhbət ondan gedir ki, qardaş deməkdir ki, lap 4-dür, 4-düdür. Əgər şura ilə, əgər Allahla nə cür olsun seçilirsə seçilsin, bu 4 nəfərin arasında ən məsələn fəzilət baxımından hətta onların özünün də diriliyi vaxtında olsaydı. Yəni müraciət eləcəydi, kimi seçərdilər, onu demək istəyirəm. İndi sizin fikrinizdə vardı. Bu barədə Nəsul Balağada e, Muaviyə yazılan məktubda Əli radiyallahu anh deyir ki, deyir ki, mən deyir, Muaviyyə yazır ki, ona beyət eləsin. Və bu barədə Nəsul Balağadadır. Muaviyyə yazdığı məktubda. Deyir ki, deyir ki, Abu Bakıra, Omara, Osmana beyət edildiyi şəkildə mənə də beyət edilmişdir. Və bu seçim mühacir və ənsarların seçimidir. Əgər onlar məşvərət və məşvərət və məsələt belə bir şeydir. Gətir ki, onlara aiddir. Əgər bunlar yığılıb, onlar yığılıb bir kəsə seçmişlərsə, bu seçimdən Allah da razı olmuşdur. Suh. Bu oradakı sözlə konkret Əbu radiyallahu anhu demək istəyir ki, o seçim Allah Subhanahu taala seçimidir. Necə ki Allah razı oldu. Bəli, Nasr Balağada mavi yazığı məktubda ged oxuyur. Söhbət ondan ki, ondan əlavə. Salam bura gətirmək 2 dəqiqəlik. Yox, problem yoxdur. Ərəbisində problem yoxdur. Xutbənin adını deyirəm. Xutbə mavi yazığı məktub belə iki nəfər şeyən üçün yanaşır. O yazı türkçəsini də gətirib kopirvit eləyib, türkçəsini atıb və orada sənəd də gətirib ki, Maviyə yazdığı məktubda. Və sənədi belə Naçurmanov bundan, bundan əlavə də, ancaq bundan əlavə də Əli rədiyallahu anhu ilə baxır baxaq da, baxaq. Yəni ki, Əli rədiyallahu anhunun başqa zövcələrindən, uşaqlarının adına bax. Abu Bakır, Ömər, Sonra yəni ki də yəni kafirin adını məşğul edirəm. Bu şübhəsən kafir. Qardaş, qardaş münafiq. Kafir demirsən, kafirsən. Sən demirsən, sonra da şiyə deyilsən. Yəni e, Cəfərin məzhəbinə görə Abu Bakr da, Ömər də biz və münafiq deyirik, kafir demirik. Münafiq münafiq nədir? <laughs> Kafirdən də aşağıdır. Kafirdən də aşağıdır. Ən aşağı tələbə qəzədir. Yəni kafirdən mü? Bizim həqiqətimiz münafiq kafirdir də. Münafiq kafirdir. Biz ayrı ayrırıq. Da münafiq kafir deyil. Kafir ayrı. Cənnətlikdir. Biz münafiqi nəcis saymırıq, kafiri nəcis sayırıq. Başa düşdüm, ey başa düşdüm. Münafiq cəhənnəmdədir, əbədidir. Ha, müsəlman da cəhənnəmdədir. Yox, əbədidir münafiq. Bəli. Bəli. Südü kafir. Hədə hə, yəni kafirlərin təbəqələrindən. Hə, qardaş onu gəlir ki, Bax Ay sən, sən layiq idi fəzilətlərlə ki, gəlib oturmalı idi orada. Söhbət ondan. Yox, söhbət ondan gedir ki, kim layiq idi, o da oturub. Söhbət Elə hə, bu cürlə, elə bu cürlə. Kim layiq idi, o da oturub. O da oturub. Kim seçib bunu? Bunu da Allah Subhanahu izni ilə kim seçməlisə olar da seçir. Ələl, ələl. Əgər edirsə, yəni mən bunu eləyirəmsə. Bizim əqidəmiz burada keyf başqa məsələdir. Budur mənim əqidəm. Sən mənə gətirəsən, sən mənə gətirəsən. Yox, mən oraya gətirəm. Sən məndən gəl. Biraz yavaş danışın, ey qardaş. Valla bax, əli, biraz yavaş danışın. Məndən gəl. Yavaş danışın. Qardaş onu deyir ki, əgər ki, əli, bir dəqiqə, bir də haqqı alır. Yəni söhbəti uzatmağın yeri yox. Qardaş bayaq qeyd elədi ki, mən bunu belə eləyirəmsə, bu Allahdan. Qardaşın özümə Allahdan. Əvvəlcə seçmə. Demir Allahdan Haqqındır qardaş. Həlalatdan da qardaş sən elə o qədər qulaqsa qalxır. Bir kəlmə söz demək istəyirəm. Həqiqə o onu mən mən sənə hədis sən mənə hədis gətirəsən. Hədis demə. Qulaq da başa düş. Ayə yoxdur. Yəni ki bax sən məsələn mən sənə gətirərəm disklər, əhl əlsünnə ilə şiyələrin söhbəti də. Məsələn Qurani, Ticani, sonra o Necdi, Zal, o şiyə alimləridir, möhtəbər. Məsələn onlar danışanda bizim şeylərin, əlsünnə, orada deyir ki, bizdə nas yoxdur dəlil ki, əli konkret olmalıdır. Əlbəttə biz də hə. dəlillərə əsaslanmışıq. İctihadla deyirik ki, filan-filan fəziliyyətlərə görə əli olmalı idi. Yəni ki, biz nasla gətirmirik ki, yəni bu konkret peyğəmbər özünə hə, zorla qoyur. Ya ümumiyyətlə bu belə deyirlər bu söhbətdə. Məsələn ki, baba burada uşaqlarında söz verir. O da ola bilər hansı? Yox, hansı yox, uşaq deyil. Cəfəri mənsəbin alimləridir. Üslublar cürbəcürdür. Yox da əlinin seçilməsi məsələsində belə deyirlər. Yox da mən deyirəm. Hətta hətta Nəcdi ki, Ticani, Ticani tanıyırsan? Ticani. Ticani səndə əvvəl nə oldu? Bildim sufi olub. Problem yox. Yəni <laughs> söhbət ondan gəlir ki, sufi olmayıb. Niyə sufi olub da? Ticani var, onun avtobiyografiyası. Ha burada mən orada o vərəqin içində var. Necə hidayət oldum kitabını yazıb. Ona da bizimkilər rəddi yazıblar, necə zəlalətə düşdü. Yəni ki, dəlillər orada gətiriblər, nə olmusan, əvvəl zəhər oxumusan, o aydın söhbət onunla getmir. Lap olub sələf. Bizim meclisin yarısı şey olub. Nə olsun ki, qamət özü şey olub. Qumda hər yerdə geyib elm alıb. Onun dəxli yoxdur. Yəni bu başqa şeydir. Sabah bu şey ki ola bilər, bir çörb sufa ola bilər, bir Söhbət ondan gedir ki, Yəni ki, bu məsələni Əhlüsünnə və Cəmaətlə Şiə alimləri danışanda onlar öz məndə videodur. Yəni ki, bu verilişdir. Deyir ki, qardaş bizdə nasıl problem yoxdur. Nə oğlan, mən bir problem yoxdur. Nə DVD-lə müqayisə yazıb sənə bir dənə DVD verirəm, oturub baxarsan. Və kompüter formatındadır. Açarsan orada hər məsələ var. Ərəbcə deyil. Ərəbcədən. Prosta indi birin qardaş birin biləndən otur, tərcümə elə, o da asandır. Yəni danışır da. Deyir ki, bizdə deyir nas dəlil yoxdur. Biz deyir şeylə götürmüşük. Yəni ki, ictihatla eləmiş ki, 50 fəzilətinə görə, yəni ki, 50 belə-belə bu hədislərə görə xeybərcə söhbətlərinə. Və biz deyirik ki, o olmalı idi. Vəsə. Amma biz demirik konkret proqram təyin eləyib. Təyin eləsək ixtilaf düşmədi hökumət arasında. Söhbət onunla deyil ki, təyin olunmalı olmalıdır. Və söhbət ona görə Peyğəmbər sallallahu özündən sonra heç bir şeyi kəsi təyin eləməyib. Prosta müsəlmanlar yığılıb məşvərət edir. Olunmalıdan gedir. Elib ya eləməyib. Mən deyirəm ki, olunsaydı yaxşı olardı, amma olunmur. Yox, olunmalıdır. Olunmalıdır. Yaxşı olardı. Hə? Yox, olunmağa vacib idi. Nəfər hə, yanılmaq. Nəyə əsasən? Ha, İbrahim Musa əleyhissalam gedir, deyir ki, Musa əleyhissalam gedir. Deyir, Allah mənə Harunu canişin təyin elə. Harun canişin deyir peyğəmbər. Yox, Quran deyir ki, mənə canişin təyin. Peyğəmbər deməkdir o. Hə də, yəni sən deyirsən, hə peyğəmbər qəbul edir. Sən Quranda ayə var, deyir ki, mən mənim Harunu mən peyğəmbər. Bəs mən də dedim ki, bir dənə peyğəmbər olmasın da. Və mən yox gedirəm. Olmasın, hardan çıxarmısan ki? Olmasın da peyğəmbər Xatəmən Nəbidir. Bildim, hey, yox, başa düşdüm. İndi hardan çıxarsan ki, mütləq peyğəmbər sallallahu əleyhi bir kəs təyin olunmalıdır. Bəs dilin Allah mən bu mən bu yox, mən yox, yox, yox, qardaş. Şəri məsələdir, qulaq as. Şəri məsələ, şəri məsələ deyirəm. Bu telefon mən öz başına götürüb gedə bilmərəm. Elə deyil. Dünya məsələsi. Sən yox, sən öz etiqadın belədir. Qardaş qarışma. Ay qardaş, sənin etiqadın mənim də etiqadım. Yox, mən telefon başlı başına qoyub gedə bilərəm. Qulaq as. Qulaq as. Sən belə demir, sən elə etiqad eləmirsən. Sən etiqad eləyirsən ki, imamət vəhlə gəlib, ilahidir. Bəli. İlahidən gələn şəri məsələdir və üsulda qoymusan imaməti. Bəli. Və şəri olmağına dəlil gətir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi hansı ayədə Allah Subhanahu əmr edib ki, özündən sonra imamət qoy? Dəlil gətir. Nətər ayə gətir. Peyğəmbər Bəli. Məncə bütün şeylərə ayə var. Qardaş, bəli, biz bu Quranda hər bir şeyi bəyan eləmişik. Kəf surəsi. Göstər Quranda. Kəf surəsi. Göstər namazın kirşat olmasın. Nə? Namazın kirşat. Sünnət namazı ki, Peyğəmbər hə, sallallahu əleyhi və səlləm. Quran deyirəm. Yox, qulaqsa göstərirəm, deyirəm sən göstər. Hə, hə. Peyğəmbər biz Allah Subhanahu taalanın kitabına, peyğəmbərsiz yaxınlaşmırıq. Ayə gəl namaz qıl, peyğəmbər öyrədib necə qıl? Qardaş, dediyin şey Quranda hər şey var. Hər şey namaz var. Sübh namazını qıl, zöhrü qıl, əsri qıl. Peyğəmbər nəyə gəlib? 4 rükət. Ha, yenə qayıdırıq hədsə də. Demək, hədisən də hədi yox göt də. Demək, yenə peyğəmbərə qayıdırıq. Peyğəmbər dəfələrlə. Dü tək göt. Qəbul eləmirsən axı. Gətir. Ayə deyirik. Mən qardaş, namazı qulaq ayədən firar peyğəmbər. Sən qarışma, xahişim qarışma da. Bundan bunu sən sən bura kömək edirsən. Elə bir şeydir. Döyüşürsən, görürsən, sən namaz, mən imamat barəsində danışıram namaz barəsində ayə var. İmamət barəsində ayə gətir. Bizim şəhadətimizə imamətin olmağı. Bəqərə surəsi 24-cü ayə gətir. İbrahim əleyhissalam buyurur ki, biz İbrahim bizim ki, mən sənə dedim 6-cı gün yahudilərə var idi, bağlı tutma. Mən bizim sənə deyirəm, bizim şəriət barəsində hər şey Quranda gəlib. Hə. Göstər. Namaz, namaz məsələsinə aid. Hə. Hədis var. Namazın adı var Quranda. Namazın adı var Quranda. Yox, yox, bizə namaz sual verim sonra da. Hə. Bizə namazın qılınmağının vacib olmağı Quranda ayə var. Bəli. İmamətin vacib olmağını Quranda və bizim şəriətimizə, bizə. Ay qardaş, Quran bizimdir. Bizimdir Quran. Hər şey bizə aiddir. 6-cı günə işləyirsən. İnnəmə vəliyyikumullahu və rasuluhu vəllezina amanu vəllezina amanu ellezina yuqimuna vəliyullahi tuna zəkata və hum raqib. Şu, gəyən baxaq. İnnə vəliyyikum vəliyyikumullah, yəni vəliyyikumullahu. Nə? Sonra nə? Və rasuluhu. Sonra ki, vəllezina amanu kimdir? o kəslər ki iman gətirir. İman gətirənlər kimi Əbu Bakr, Ömər, Osman hə, belə hə. də olub. Sonra da Əli. Axırda da Əlinin adı. Ən axırda Əli. Elə də olub, elhamdülillah. Hə. Sonra Hə sonra gətir. Sonra o kəslər ki, qoğa imamətə gətir. İmam olmağa da. Deyirəm də o kəslər ki, a, a, bu imamət əldə deyil. Bu Əbu Bakr biz imam Sən mənə ayə gətir ki, mən Sən mənə ayə gətir ki, Osman, Ömər, Əbu Bəkir bir ilk iman gətirdilər. Mən deyirəm ki, peyğəmbər özü qulaq da, mən peyğəmbər sallallahu qulaq da, sən mən ona etiqad eləmirəm axı. Mən deyirəm ki, Əbu Bəkir, Osman, Ömər eləmədiyin şeyi dilvə gətirirsən. Yox, mən sənə deyirəm ki, təfsirə qalanda, təfsirə qalanda mən də bunu belə deyə bilərəm. Sən mənə öz ağlınla gətsənsə, mən də belə cavab verə bilərəm. Amma mən ona etiqad eləmirəm. Qurandan mən sənə namazın dəlilini istədim, apardın mənə təfsirə bax. Namazın adı var Quranda. Bizim şəriətimizdə bizə hə. namaz əmr olunur. Vəliyukum nədir bəs? Ha, vəliyukum əmənudur. Hə. Bütün möminlər onda əmr, hə, mənim vəlimdir. Mən hardan deyirsən? Yox, necə Qurandan. Onda Havşən hə, də imamsan, mən də imamam, bu da imam. Əmən iman eləmsən qardaş? Ay qardaş. İman eləmsən? Ay başladı. Əmən. Əvlədinə. İnnəmə həqiqətən də vəlikumullah. Rükû halında zəkat verənlər kimdir? Yox, e, rükû halında zəkat verən Əlidir. Əli də imamdır. Hamı da imamdır ayəyə görə. Əmən o deyib Allah. Cəmdə gəlin. O kim imam yox, e? İnnəmə cəmi hamısı gəlib. Hamısı. İnnəmə ancaq və ancaqdır qardaş. Bildimi? Yalnız iman edənlərdir. Kim iman edibsə, iman imam. Hansı iman edənlər? Qardaş, hansıya dəlil? Əllədinə yuqimunəs-salətəni e, vəllədinə yu'minu. Yu'minun sifətlərini açır. Yuqimunəs-salətə və yu'tunəz-zəkətə və hum raqiun. Yuminin sifətləri var. Sən ayəni öskürürsən ki, əvvəla qaydı. Hamısı edir də. Abbaqı da zəkat verir. Namaz da qılıb, hə. zəkat da verir. Oruç da tutub, iman da gətirir. Mən də verirəm. Namaz qılam, onu mən sənə iman. Rükanda zəkat da verirsən. Verərəm, problem yox. Sabahlar gələrsən rükuda. O ayə kimin haqqında razı? Verərəm. O o sabah mən versəm imamın olacaq. Yox, imamın olacaq. O ayə sənə şamil olubsa, sənə şamil olubsa, həqiqət eləyəcək. Bir dənə dəlil gətirsən ki, o ayə sənə nazil olur. Xülasə, eşidirsiniz, eşidirsiniz, eşidirsiniz ərəb dilində qayda var. Bunu hər yerdə gəlib öyrənə bilərsən. Deyir ki, əgər, izə, cə, siyə, bu nəh və nəf və yaxud da başqa bir şeydə, yəni ki, qayda, qadağa və yaxud nələrsə, nəkrada gələrsə, ümumiyyətlə, ərəb dilində belə bir qayda var. Əgər bir şey nəkrada gələrsə, qeyri-müəyyənlikdən, əllərinə əmənu, iman edənlər, dələlətu alə umum, bütünlüyə dəlalət eləyir. İnnəmə məsəl deyir ki, tutaq ki, ayə var. Deyir ki, qad əfləhəl müminun. Bu o demək ki, bütün möminlər. Əl müminun demir ki, müminun deyir. Nə qədər də gəlib qeyrimən. Bu demək ki, bütün möminlər nicat tapır. Onun sabahlar gəl mənə beyyət elə qardaş. Burada problem yoxdur. Sabah axşam abeddə gələrsən. Yaxşı? Mən sənə deyirəm ki, iman eysən ayə. Mən sənə deyirəm, əməni deyib, əməni deyib gətir. Mən sənə deyirəm ki, maviyə də öz dövründə. Qardaş, fırın verdi bir dənə tutur. Mavi adını çəkmə. Bax deyirsən bəxt şərt qoymuşam. Həmin ayəni deyirəm, həmin ayəni pul verdiğin söhbətin bölünəcək. Sənə üzrlük verəcəm ki, boş söhbət. Bu maddə surəsi. Boş söhbət. Bizim tarix yazır. Sən qəbul eləməyə bilərsən. Mən eləmirəm çünki səhvdir. Nəyə? Mən sənin gətirdiyin o tarixi əsərləri sənin sayəsində danışaq da. Onu mən də deyirəm də. Mən sənə ən Allah gətirdim. Allah sən də mənə ənfusa. Ənfusanı biz deməkdir. O da heç bir söz gətirmir. Hara biz? Biz olsun da. Mən də gətirəm. Biz yəni nə? Biz də biz, mən bax biz, biz. Ərəblər ənfusanə deyirlər buna. Bax buna Biz siz bilirsiniz. Ərəblər onlar nəhnu deyir buna qardaş. Elə qulaq as, qulaq as. Nəhnu əvvuzənə eyni şeydir. Ha, yox bax. Ha, əvvuzənə. Əvvuzənə sözünə bir qulaq as. Ruskan aramızda qardaş. Qardaş, ha, əvvuzənə nə damirdir, muttasi. Nəhnu hə. deməkdir. Ənfusa nəfs isə sözdür. Sən bunu hardan çıxardın? Ölüm bu yoxdur. Nəfsdir. Qardaş, lüğətdə nəfs deməkdir. Şəxs əvəzliyidir. Öz deməkdir. Qulaq as, şəxs əvəzliyidir nəhnu. Nə isə axırdakı ənfusə nə var o uzana. Hə, hə, hə. O da yəliyə vəzliyidir. Bəli, biz bəli, deməkdir. Biz, biz yəni, ikisi də biz özümüzə bil deməkdir. Biz özümüz elə Biz özümüzdən, siz də özünüzdən. O adı biz özümüzdən. Bax bu dəqiqə biz bəli. deyərik ki, sabahlar gəlin ora. Ərəblər deyəcək ki, məsəl üçün də məsəl üçün sətəsabu tutaq ki, ilə filan yerə də ənfusə nə və ənfusakum. Biz özümüz gələrik bu demək. Onu sən hardan çıxartdın? Nəfs sözü, dəli gətir. Nəfs sözü öz sözüdür. Nə? Öz sözüdür. Mən deyirəm söz öz sözdür. Öz mənası yəni ki öz deməkdir da. Nə, nə, nə? Nəfs. Biz demək deyir ki, əlbəttə orada biz də ola bilər, özü də ola bilər. Gəlməmişdi. Nə, söhbət ona gedir ki, biz də ola bilər, öz də ola bilər. Yox, yox, söhbət ona gedir ki, burada konkret yasın dəlil yoxdur. Sən mənə demisən ki, namaza dəlil var. Biz namaz qılırıq. İmamət sənin etiqadındır, dini məsələdir. İmamətə nas dəlil gətir, əmr. Maidə 55. İman imamət ayrıdır. İman gətirən insan deyil. Mən sənə deyim ki, səhərə beyət elə də onu gətirsən. O ayəni gətirsən, onu da beyət elə. Niyə görə beyət elə? Çünki iman gətirir. Ayə kimin haqqında nazil olub, qardaş? Mümin. Sənin mümin, sənin iman gətirənlər. Ay başa düşürəm. Sənin alimlərin nə deyir bu barədə? Ha, ali 55. Mənim alimi qəbul etsən. Alimlərin. Mənim alimi qəbul etsən. Mən deyən alimləri hə qəbul edirəm. Kimdir ki o? Adını deyirəm. Ay onda sabahları bir bəhs edirik. Nə bəhs sabahları. Sən mənə ürəyin istəyən kitabları verirsən, mənim öz kitablarımdan. Aydındır? Bir maşın kitabı gətirib qoyuram sənə. Ehtiyac yoxdur ki, gəlmə sən nə dəlil gətirəsən məndən? Yox, e, nəyə dəlil? Mən sənə mənim alim deyirəm ki, mən sənə birinci... kitablar gətirirəm. Qardaş, deyəndə əqidə kitablarından söhbət edirəm. Biz əqidə hə, əqidə alimləri, onun əqidə yaz, əqidə üsulunda yazdıqları kitabların adlarını mən sənə deyirəm. Sən gətirirsən mənə. Aydındır? Sən də mənə bir dənə siyahı verirsən, Get Nəhlübaya gətir, get Üsul-Kafı gətir, əqidə kitablarını deyirəm ha. Deyib mən bu harləm var deyib, filan bəşməşənin bizim heç bir əqidə, heç bir kitabımız sizdə bizim heç bir kitabımızın adı səhihdir. Heç bir dənə kitabımız adı müsnəddir. Bir dənə kitab tapa bilməzsən ki, biz səhih yazaq ona. Sizə səhih elmi yox. Notар olur, e, e, səhih necə olur? O kimi bir dənə qardaşlar. İlahiyyat onu versən qutarmısan? Yox. E, oxuyursan? İlahiyyat deyil, İslam və İslam olsun. Səhihin tərifi nədir? Səhih yəni düzgün. Elə deyir, şəhəri camidə. Hədis necə hə, səhih? Şəhəri yox, başqa deyil. Hədis necə səhih olur? Nə? Hə? Hədis necə səhih? Bədə hə, yəni. Neyse, bizimle de değil. Böyle sizde yoktu galiba. Yok, yok. Yani, ama mesela... Kulakta bir her ulema usulü kendi esas hadisi kabul ediyor. Mesela Sahih Bukhari'den hadis getirəm, deyərsən ki, bir səhihdir. Öyle öyle, ben deyemedim. Hamısı səhih. Demek bütün səhih hadisler səhihdir. Oradan səhihdir. Orada yox qardaş, sən bu hadisədə Buxarıda, ha, Buxarıda. Bütün hadisələr hamısı yox qardaş. Buxarıda. Hə, hə, orada, hə, orada. Salon da bilir. bir şey yok. her bir şey yok. Tercih yani. Bizim maçlarda yani ki maçlar bu cinsiz. Hayır, zaten seksizden yani bir şey yok. Yani biz hapiste bizden. Burada bir şey bir şey bilmeyenler. Görüp kursu kabul ödemeye bağlı. Hakkı inkar edemeye olmaz. Zaten elemeye bağlı. bilmeyenler var İslam'a gelmez ama bunlar gördüler gelmedi. Bunlar yani bizim. Bana bir tane söz deyin. Bak bu Kardeş deyir ki sənə, Quranda, Quranda. Bax usulumuzda imamət var. Bax bizim əqidəmizdə var. Düzdür? 5 dənə. Sizdə nədir? Tövhid, imamət, nübüvvət, ədil, məal. Düzdür? Hə, yaxşı. Bax, sual verirəm. Biz, bax, mən, mən demirəm, ümumiyyətlə bizim aliməni nəzərdə tuturam. Usulidinə, Quranın açıq aydın, ağlı olan lüboy bir adamın heç dinini qəbul eləməyən, ha? onu başa düşəcəyi ayə gətiririk. Bax, namaz qılıram. Dini başa düşmək qulaq. Bax, qulaq as. Gör nə deyirəm. Bax, deməli yəni, qulaq as. Sözü yəni görürəm. Gətirdi. İndi sənə deyir ki, qardaş, Allah deyir namaz qıl. İndi ayə gətir ki, Allah desin ki, peyğəmbərdən sonra imamət var. Bax, bu ayəni gözləyirik səndən. Sərdən onu demək istəyirəm. Bax, özü başa düşmür. Biz gətirir. İnkar edirsən. Anətə, Madə surəsi 55-i sən. İmam sözünü göstərmə. İmam Maidə surəsində. Bəli. Maidə surəsində imam, imam kəlməni göstərir. Bəli, imam deyil. Mən imam ad çəkdim burada. İmamət əqidəndir. Mən qardaş, ay qardaş, mən səbiyaqları, sən bütün şeylər qəbulləmsən. E? Sən demişsən peyğəmbərdən sonra bir nəfər olmalı deyirsən, hə. Yox, sən demisən nağıl danışıram. Mən nağıl danışıram. Mən nağıl təzim. Nağıl da sübut elədim də. Çələ eləmə. Ali İmranın 61-ci imamət var. Qardaş, Ali İmran imamətə gətirmisən burada. Qardaş, peyğəmbərdən sonra bir şəxs olmalı. Yox. Ya hücrə ilə, ya haqqa gətir. Namazın sözünü gətirmək Qurandan. Salat, salat. Namazın sözü, namaz sözü. Ha, salət. Namaz. Hədə namaz salət. Hədə namaz nə demək? Ha bəs görsən ki, yox, namaz salətdən əvvəl. Ha bəs onda bir dəqiqə, bir dəqiqə görün nə deyirəm. Qardaş, namaz salat. Bir-bir danışın, biraz yavaş danışın. Ha, yaxşı. Problem yox. Qardaş, namaz ərəb dilində demək. Mən aşağıda sakitlik yaradım. Yox, sən mənə bilirəm, yəni ikimiz eyni şey deyirik. Yox, demirik. Mən gətirəm, sən gətirəmsən. Mən deyirəm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir kəs olmalıdır ki və var ki, yoxdur mənim. Və var ki. Allah Peyğəmbər səm deməyib. Az belə burada o şey biz sağollaşırıq. Peyğəmbər sallallahu sonra bir kəs yoxdur. Olmamalı. Peyğəmbər deyir ki, sizə Qur'anı şəraiətlə gəlib çıxmalı bir rəhbər. Xeyr, bunun axarı ilə rəhbərə ehtiyac yoxdur. Sənin rəhbərin var? Rəhbərin var. Bəli, bəli, bəli. Kimdir? 12-ci imam. Mənimki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Əhsən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir. Yox şəxsə. Yəni burada sağ olaq. Peyğəmbərdən sonra bizim heç nə ehtiyacımız yoxdur. İmam kimi peyğəmbərdən sonra bizim Peyğəmbər deyir ki, Allah əsla qardaş. Yəni peyğəmbər deyir ki, mən özümdən sonra gecəsi gündüz olan kimi sizə yol qoyub. İndi gəl sıraları bir dənə, bir dənə xristianı e, ya ziyalı bir insanı qoyaq, sən din təbliğ elə, onu mən din təbliğ. Elhamdülillah. Belə kimin məntiqini qəbul edir? Hələ şiə xristian görməmişəm. Əfər. Şiəlikdən qəbul edən xristian görməmişəm. Sən çünki görməmisən. Sən görmüşəm, amma şəxsən özüm bilərəm. Görməmişəm. Bir neçə dənə xristian. Görməm, gətirsən. Sən görmədin ki, o e, demək ki, yoxdur. Gedib bizim məsciddə 40 dənə xristian gətirsən. İtaliyan Ferrari şirkətinin varisi Anelli Dani Edvan Daniel. Mən məsəl üçün deyirəm ki, mən hələ görməmişəm də. Bu deyir ki, bu məntiqdir. Hayır, bildim də, problem yoxdur. Xristian idi. Ha, hətta problem yoxdur. Edvan Daniel uzun müddət xristian oldu. 8 il sünni ağrı gəldi. Alman. Qardaş deyir ki, qardaş təşrif edəcək, gəl sən Əbubəkrin sünnələrini sayaq. Mən Əlinin sünnələrini söhbəti bağlayıram. Sən Əbubəkirlə Əbubəkirlə Əlinin hansı üstün olmağını deyirsən? Hə. Mən, qardaş, yox, mən, mən, biz, mən, yox, yox, Abbaqır üstündür, Abbaqır üstündür. Birinci Abbaqırdı, ikinci Ömərdi, sonra Osman, sonra Dəlidir, fisi Oktaviyyə. Yəni, xəlifət, Allah hamısa razı olsun, hamısa cənnətdir, fəzlət. Fəzilətlərin nəyə sahib fəzilət? Sadəcə ki, bu 3 dənə xəlifə Əlidən üstündür. Bu da Əlinin fəzilətlərini sayısınız. Yox, heç sən təyin eləməzsən də bu dəqiqə hansı üstündür. Bütün ümmət və sosial. Yox, qulaq as, qulaq as. Mən fəzilətlərini biz qayıdırıq qulaq, qayıdırıq İslam dininə. Bütün ümmət nə? Qulaq. Bütün ümmət, bütün ümmət 73 firqə. Bəli bir dənə firqədən başqa Aha. ittifaq eliblər ki, hamısı bütün ümmət, Aha. İslam ümməti, həmçinin yəhudilər, bəli. həmçinin xristianlar, həmçinin tarixçi kafirlər bəli, bəli, bəli. ki, rəşidi xəlifələr bəli. İslamda salih insanlar Əbu Bakrdır, Ömərdir, Osmanlı, Əlidir. İnsanların seçimi düz ola bilər. İnsanların seçimi düz ola bilər, yox düzdür inşallah. Düzdür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi deyib ki, ümmətimiz əvəz üzərində cəm olmaz. Bir dənə firqə Əbu Bakrın fəzilətini inkar eləməyə şəriətdə hökmü şazdır. Yəni tullar getsin. Bəli. Çünki bir dənə firqə heç kimdir. Sizdən başqa İslamda, qulaq asın. Sizdən başqa heç kim Abu Bakırın, Ömərin fəzilətini inkar eləmir. Sizsiz bir dənə. 73 firqə. Biz hələ ki məsələn məhsəbini təkirləməmişəm. Bu niyə ki qordur? Nə təkir? Sən o qoyda Allah Rəsulun yeznəsi, cənnətlə müjdələnmiş adamlara münafiq demisən. Nə təkir eləmisən də? Amma atamın sözləri nə yaxşı idi. Sən mən dilimdən çatdırdım. Sən mən bilmirəm sənin etiqadın nədir. Vallahi mənim atamın sözü ona yaxşı. Bizim məntiqimiz budur ki, peyğəmbərin də seçimi səhvdir. Əgər peyğəmbər özü seçsə, sən bilmirsən də möminlər məzəmmələrdir qardaş. Prosta aciz. Sən bilsən ki, möminlər kimdir? Biləcəksən yəni. Yəni əli mənim bir sualım var ki, bizim sözümüz budur ki, peyğəmbərin də seçimi səhvdir. Fəqət Allah seçməlidir. Sən ki deyirsən İslam ümməti seçib 70 sən səhv edirsən. Musa əleyhissalam 70 dənə Musa əleyhissalam seçdi. Allahın peyğəmbəri idi. Nə seçdi? Hadun çək. Musa əleyhissalam vaxtlar Musa səb'inə rəculən minə qomihi. Hardan, nə danışırsan sən? Quran ayəsində qədər. Yəni nəyi seçib? 70 dənə Musa 70 dənə kişi seçdi Musa əleyhissalam. Allah anan görüşə aparır 70 kişini. Ayə gəl. Elə ayə yoxdur Quranda. Ay qardaş, Peyğəmbər sözü Musa əleyhissalam hə, deyir ki, hə yoxdur elə ayə. Nə hə, danışırsan sən? Musanın yerini göstər. Sən deyən Kərbəla Zülfərdən gedeyim. Nə danışırsan? Nə danışırsan sən? Ayənin adresindesin. Nə qədər gülməli deyil. Bilmirəm ayə yoxdur. Peyğəmbər elə ayə yoxdur. Əhsən. Hə, yox, başqa deyil. Zülfər sizin ustadınızdır. Yox, Hafız Quranda nə sən söz deyim. Elə adam var ki, yaddaşı yoxdur. Hayır, elə istəmirəm ki, nəsə beyanat danışır, mən heç gülməmişəm ki. Sən nəsə qanunla. Ora kim gülür özünə gülür, kim gülmür. Bəli, bəli. Nəsə, sən yox sor. Musa əleyhissalam seçdi, ayə indi adresi. Musa əleyhissalam seçdi, getdi Arnanla görüşə. Aydındır? Gələndən sonra 70 dənə Çin adbətinə çür oldu. Bilmirsənsə deyə müşrik oldular döndürür Musa əleyhissalam. Nədir? Hardan deyirsən? Musa əleyhissalam sayəndə. Hə, indi yenə deyəcək. Şeydə demirsən biz Allaha baxaqsan. Yox, e, ondan sonra seçildi. Baxaqdan sonra seçildi. 70 dənə kişini Musa seçdi, Musanın seçimi səhv çıxdı. Nətə 70 dənə məsələn seçimi düz çıxa bilər? Necə? Sən hardan çıxarsan? Hələ bir gəl görək. <laughs> Mən belə ayələ Bəqərə nə qədər oxumuşam, belə şey oxumuşam görək. Yəni ola bilər insan xəta eləsin. Prosta mən bir dəfə də buna heç. Bir dəfə görsən qəbul etsən. Quran qəbul eləməsən. Sən gedənə kimi qoy bir dənə. Necə necə? Qardaş belə. Baxdaraq Musa səbəyin hə. rəculə min qum. Sonra nə elədi? Ayədə nə elədi? Sonra da ayə, ayə buyurur ki, Musanın əhvalatını danışır. Daha qəziyyəsini mən danışıram. İndi inşallah ayəni, ayəni desin, adresin. Özün bax, yavaş-yavaş özün üçün tərcümə elə. Üsnətə, aşirətə, hə. ayəni. Siz də eşitməmisiniz qardaş. Hə. Musa əleyhissalam 70 dənə kişi seçməyən siz də eşitməmisiniz. Heç vaxt elə şey eşitməmişəm. Problem yox. Problem yoxdur. İndi ayə deyir ki, onlardan biz haqq söyləyir. Ozan gəlir, Ozan gəlir. Sözü deyir, sözü deyir. Yox qardaşın sözü var. Sən bir axlarınızda belə ki, deyə danışdı sizlə. Bir dənə gör əlinə soruş. Doğru söyləyirsən. Salam əleyküm Şəbab. 3 dənə sual vermişəm. Şəbab üzr istəyirəm. Bu Musa Rəsulun 70 kişi qövmündən öz qövmündən seçməsi hansı ayədədir? Uşaqlar ölürsün. Əraf surəsinin sən ayə. Ha. Oldu, oldu. Əraf surəsi hansı? Ayda, deyir ki, ay, ayənin nömrəsi. Surəsi Əraf surəsi. Deyir 2 dəqiqə zəng edəyim. Əraf surəsi? Deyirim, zəng edəyim. Və indi Musa əleyhissalamı orada seçdilər, onlar nə oldu ki, kafir oldular? Musa əleyhissalamı seçmədilər. Musa əleyhissalam seçdi, kafir insanlar kafir oldu, nə oldu ki? Düz. O, onlar öz imanlarında qalmadı. Halbuki Musa Allahın İnsan bunu niyə gətirsən? Yəni deyirəm ki, insan seçimi səhv olur. Allahdan başqa insan e, hər kəsin seçimi səhvdir. Sən 72 məsələ dəvət etdin mənə ki, 72 mən səhv edirəm, filan kəs, bəzən kəs. İndi onda sən deməyirsən ki, peyğəmbər də əlini seçəndə səhv eləyə bilər də. Allah Musa 70 nəfərdir, bir nəfər də zat. Yox, mən dedim, mən də bəli, bəli, peyğəmbər də özündən seçirsən, nəfsindən seçirsən. Peyğəmbər də nəfsindən bir iş görür. Peyğəmbərlər özünə işini eləmir. Peyğəmbər də Musanı seçir. İndi sən ayə gətirmədin axı. Cavab ay buyur. 155-ci ayəna. Ha. Tanış, tanış. Ha, aydındır, aydın. Çəbə o ayə məzmununu deyə bilərsiniz. Orada bizə təqdim edəcəksiniz. Bəli. Bəli, bəli, bəli. Bəli. Sən diktafona yaramışsın. Bəli. E, problem yox. Vaxtar Musa qovmuhu səbəyidə rəculən limiqatinə fələmlə əxədəxumur rəhvətu qalə rabbi təbşikdə əhləktu əhləktu min qablu Allah razı olsun.